prvej línii. Prvej línii. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii, ktorú vysielame a vlastne už aj budeme pravidelnejšie vysielať v tomto novom pre niekoho menej tradičnom vysielacom čase, teda každý druhý pondelok v čase od 18. hodiny do 20. hodiny. No ale e, nie je dôležité, sú tieto e, technické informácie, ale skôr niečo iné. Poďme k našej téme. E, začiatkom tohto mesiaca, aby som bol presnejší, 4.1. to bol vlastne pondelok minulý týždeň, mi prišiel do schránky mail tohto znenia. Vašené riaditeľstvo Lampárne e, so želaním všetkého najlepšieho v roku 2016 e, obraciame sa na vás ako na úplne poslednú inštanciu vkladajúc nádej do vašej ústretovosti a ochoty pomôcť nám pri riešení našej naliehavej záležitosti. Naše roky pretrvávajúce úsilie o nápravu a zlepšenie prístupu relevantných orgánov a inštitúcií Slovenskej republiky k problematike slovenského zahraničia sa na Slovensku stretávalo a naďalej sa stretáva s minimálnym ohlasom podrobne vypracované návrhy, podnety či žiadosti o prijatie a iné podania sme opakovane predložili kancelárii prezidenta, kancelárii predsedu Národnej rady a predsedom zahraničného výboru, výboru pre kultúru a média a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, takisto kancelárii ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Matici Slovenskej kancelárii generálneho riaditeľa RTVS, no a samozrejme aj ďalším organizáciám. Reakcie uvedených oficiálnych miest sa dajú zhrnúť do asi troch kategórií. Po prvé, úplná ignorácia aj po opakovanom reklamovaní. Po druhé, odpoveď v duchu predstieraného záujmu a pochopenia zahalenia do dymovej clony, odkazov na množstvo paragrafov a vnútorných predpisov, čiže klasické posunutie celej záležitosti dostratená. No a tretí štýl reakcie e, spočíva v siahodlhom vymenovaní príčin, prečo sa daný problém nedá riešiť, namiesto snahy spoločnými silami hľadať riešenia. Toto je mimochodom osvedčená mantra slovenskej nomenklatúry. Obratili sme sa aj na rôzne médiá v snahe prispieť k vytvoreniu objektívneho obrazu o spôsobe, akým sa vrchnosť na Slovensku stavia k záujmom, potrebám a legitímnym požiadavkám slovenských komunít v zahraničí. Výsledok? Totálny nezáujem médií. Keď sme kompetentných upozornili na rôzne nejasnosti v súvislosti s pridelovaním dotácií, teda na netransparentnosť, klientelizmus či tunelovanie grantov, len sa útrpne usmiali. Z ich pohľadu išlo totiž o smiešné sumy, rádovo iba o desiatky tisíc, v jednom prípade viac ako 100 tisíc eur. Súhrne by sa dal postoj spomínaných orgánov a inštitúcií Slovenskej republiky voči našim snahám opísať následovne. Dajte nám pokoj, neotravujte. E, my vás tu nepotrebujeme. A ak sa vám nepáči, chodte sa stiažovať na lampáreň. Stojíme teda tu a klopeme vaše dvere, na vaše dvere v nádeji, že sa u vás budeme môcť nielen vyžalovať, ale čo je pre nás najdôležitejšie, že nám poradíte, ako by sa dali prekonať ostentatívny nezáujem, ľahostajnosť a tupá arogancia byrokratického aparátu na všetkých úrovniach mocenských štruktúr, s ktorými sa na Slovensku stretávame. S vďakou podpísaný Dušan Klimo. Toľko z mailu, vážení poslucháči, ktorý, ako som spomínal, prišiel mi teda 4. prvý, minulý týždeň v pondelok do mojej mailovej schránky. A pozerám na to, že kto je pod tým mailom podpísaný, Dušan Klimo, odkiaľ, odkiaľ ja len toto meno poznám, tak som zalovil v pamäti a nakoniec mi svitlo, že však veď my dvaja sme robili takmer onedlho tomu bude rok asi pred rokom sme robili spoločnú reláciu pod názvom Kvovadis zahraniční Slováci. Pán Klimo je nielenže zahraničný Slovák, ale v čase, keď sme tú reláciu robili, tak bol aj predsedom Únie Slovákov v zahraničí. No a teraz s odstupom času sa mi teda takýmto spôsobom ozval opäť, teda nie len mne, on tento svoj otvorený list, z ktorého som vám teraz citoval, adresoval viacerým inštitúciám, inštitúciám a ako sa spomínalo, spomenulo aj v tom maili aj viacerým aj viacerým médiám. A e, tak som vlastne veľmi rád, že, e, že takmer po roku mám e, opäť príležitosť privítať tohto človeka v našom vysielaní, pretože mňa samotného bude zaujímať, čo sa teda vlastne za tú v podstate dosť dlhú dobu za ten rok zmenilo. Ale o tom samozrejme neskôr. Najskôr teda mi dovolte privítať opäť Dušana Klima na našej Skyblinke. Príjemný dobrý večer vám prajeme. Počujeme sa. Áno, počujeme sa. Príjemný dobrý večer, Prajem. V prvom rade chcem vám, pán redaktor, aj celej redakčnej rady, rade, aj všetkým poslucháčkám a poslucháčom Slobodného vysielača popriať všetko najlepšie do nového roku, ak sa vám dobre darí. Ďakujeme veľmi pekne a samozrejme k tomuto prianiu sa pripájame aj my vo vzťahu zase naopak k vám a aj môžem podľa mňa hovoriť aj za poslucháčov. Keď už inak hovorím o poslucháčoch, samozrejme oni sa do našej relácie budú môcť zapojiť svojimi otázkami, svojimi eh, postojmi, svojimi návrhmi, názormi, čokoľvek, proste nám môžete adresovať na maily studiozavinačslobodnyvysielac.sk, na Facebooku, na našej internetovej stránke, alebo priamo telefonicky na čísle 048 381 0101. Keď som pozeral Facebook, tak videl som, že niektorí ľudia eh, tam písali, že teda túto reláciu si vypočujú. Predpokladám, že sú to zahraniční Slováci, takže ich zrejme táto téma zaujíma, ale samozrejme nie len ich, ale aj ľudí na Slovensku by táto téma mala zaujímať a prečo o tom sa možno viacej porozprávame aj v spomínanej relácii. Ja už teda len dodám toľko, že spolu s pánom Klimom vám v tejto chvíli nerušené počúvanie až do 20. hodiny e, praje aj Boris Koroni spoza techniky a, a, a od mikrofónu z bansko bystrického štúdia Rádia Slobodný vysielač. Tak teda, pán Klimo, vítajte ešte raz. No, ja, e, hovoril som v tom svojom úvode, že v čase, keď ste tu boli, teda asi ten zhruba rok dozadu, tak v tom čase som vás privítal ako predsedu do Únie Slovákov v zahraničí. Ešte stále tento post vám patrí, alebo už sa niečo v tomto smere zmenilo? Nie, ešte, ešte stále som predsedom Únie Slovákov v zahraničí. Stále, dobre. Takže, takže vítam Dušana Klima, predsedu Únie Slovákov v zahraničí, tak aby to bolo úplne presné. No, spomínam si, že pred tým rokom e, nebolo to naše spoločné rozprávanie veľmi lichotivé. Vyzeralo to skôr tak, že Slovensko Eh, ja možno použijem silnejší výraz, možno poviete, že to bol ešte príliš slabý výraz, keď poviem, že kašle. Eh, keď Slovensko kašle na vlastných krajonov, namiesto toho, aby o nich javilo mhm. záujem. No tak mi, ta, ta, zhruba takýto výsledok bol vlastne tej našej debaty pred rokom, tak mi povedzte hneď takto na úvod, eh, ako to zhruba po tom roku vyzerá, že či sa teda v tomto smere v tom postoji Slovenska a tých ľudí kompetentných, ktorí majú túto úlohu riešiť, lebo sa jej profesne venujú, že či sa niečo pozitívne zmenilo vo vzťahu k zahraničným Slovákom? No viete čo, keby sme ten rozhovor skrátili na niekoľko sekúnd, tak by som vám mohol hneď odpovedať, že sa nič e, podstatného nezmenilo. Mm. Čiže <clears throat> to je tak no, skrátená no, odpoveď. Áno. Ale by som povedal tak, že pacient je stále v kritickom stave, mm-hmm. ale aby to nevyzeralo vonok, že sa nič neurobilo, no tak sa pred jeho izbu uh, postavili dve palmy uh, z umelej hmoty a do izby sa povešali obrazy eh, z Karibiku, aby to vyzeralo, že je všetko v pohode. A tak je to istým spôsobom, istým, v istom slova zmysle je to posun, aj, no, viete, ale, <laughs> ale taký, taký kadejaký. E, no ja sa vás vlastne opýtam potom aj podrobnejšie, čo to teda vlastne znamená, čo ste teraz povedali. Zhruba v tej skratke e, tomu rozumiem, čo hovoríte, ale samozrejme bude si to treba možno aj trošku podrobnejšie rozobrať. No ja, e, keď som s vami minulý rok tu asi pred rokom reláciu riešil, teda ten výsledok bol taký, že je to veľmi zlé, že jednoducho Slovensko sa o našich krajanov nestará. Ja ešte hneď v úvode, ako sa, ako sa dostaneme k tejto téme, chcem povedať a chcem prečítať jeden mail, ktorý mi vtedy pred rokom prišiel, ja už som ho potom nikdy nečítal v, do éteru, lebo to bolo po našej spoločnej relácii. A ja to teraz tak o, eh, poviem tak možno trošku vtipne, že, že ja ani neviem, či ja som vôbec kompetentný s vami túto tému riešiť, pretože my keď sme vlastne pred tým rokom ten náš rozhovor skončili, tak m, hm, o pár dní na to mi prišiel eh, do mojej mailovej schránky mail tohto znenia. Napísal mi istý O, eh, pán, ktorý sa mm, ani nie je podstatné ako podpísal, lebo, lebo nebolo to jeho práve meno. A napísal mi mail tohto znenia, že vážený pán Boris, chcem vám vysloviť poďakovanie za reláciu, ktorú som si vypočul v Slobodnom vysielači a týkala sa Slovákov v zahraničí. Verím a dúfam, že to nebola posledná relácia, ktorá sa týkala tejto našej komunity. Nebola, lebo vidíte, teraz vlastne po roku pokračujeme. A keďže som bývalý diplomát, dovolím si napísať vám niekoľko poznámok. No a píše – Najprv, a to sa ospravedlňujem, som bol nemilo prekvapený vašou neznalosťou slovenského exilu. Tie otázky boli tak naivné, že som nevychádzal z údivu. Redaktor si musí pred reláciou naštudovať problematiku aspoň v kocke, aby neprivádzal hostia a poslucháčov do rozpakov. To, že v USA bolo pri sčítaní 1,9 milióna občanov hlásiacich sa slovenským koreňom a teraz je to len okolo 800 tisíc, má svoje príčiny v odumieraní staršej predvojnovej generácie. Hľadať v tom čertovo kopítko akéhosi zanedbávania práce s exilom štátneho aparátu je by the way alebo mimo misu. Náš exil je silne diverzifikovaný, ako spomínal pán Klimo. Iná je emigrácia v USA a Kanade, iná emigrácia v Srbsku, Rovnícka a v Argentíne. Podobne nie je ani vhodné nazývať ľudí zo Slovenska v Európe gastarbeitermi. Ľudia zo Slovenska chodia síce za zárobkami, ale chodia tam aj na dlhodobé pobyty elít, lekári, vedci a tak ďalej. Pozitívom relácie opakujem pred tým rokom. Pozitívom relácie bol skôr profesionálny výstup alebo vystupovanie hostia, aj keď sa nevyhol subjektivizmu a personifikácie práce ľudí, ktorí pracovali v úrade pre Slovákov v Bratislave. Vyzdvihovať pána Vetráka nebolo presné. Jeho podvody boli preukázané. Terajší Furdík je profesionálny diplomat, pôsobil v Srbsku, preto rozumie lepšie tamojšej komunite. Práve ona je pre svoju vitalitu a Slovensko s najlepším zázemím pre spätný exil na Slovensko, keďže Slovenská republika dlhodobo vykazuje úbytok natality. Objektívne povedané, rozpočet je biedný, nedá sa porovnať s rozpočtom pre zahraničných Maďarov, lebo politika Maďarska je postavená na expanzii do susedných krajín. Sú tu ešte mnohé súvislosti, ktoré treba vedieť a o ktoré nemá čas sa rozpisovať. Bolo by to však asi vhodné, keby témy predsa len pripravovali profesionáli. Takže ešte raz ďakujem za výber témy. Mi napísal, kto si teda, kto sa podpísal nejak nepravým menom, lebo teda tvrdil, že e, chce ostať utajený. E, ja som vám ten mail, neviem, či si spomínate, preposlal áno, ja mám uložený. No a tak teraz ja vlastne mám tu možnosť s vami to trošku skonzultovať, lebo ja už som to potom, vravím, nikde neriešil, keďže téma sa pred rokom skončila a medzi tým sme sa vlastne tej téme nevenovali. No tak nepodarilo sa asi zistiť, kto, kto bol adresátom tohto mailu. Však. To nie je ani dôležité. Ani to nie je dôležité. No dobre, tak e, my sme... Mm, tak pôjdem po tom maili, tak veď máme konec koncov dve hodiny času, tak môžeme sa trošku aj pri ňom pristaviť. Uh, najskôr teda som si zlízol to, že uh, tento písateľ mailu bol nemilo prekvapený mojou neznalosťou slovenského exilu. Moje otázky boli naivné, až tak veľmi, že teda nevychádzal z údivou. Uh, a teda mi poradil, aby som si niečo predtým naštudoval uh, a nemal by som vás teda, aby som vás potom následne neprivádzal uh, nejak do rozpakov, tak teraz mi môžete povedať, že nejak ste tam trpeli ten minulý rok <laughs> dozadu počas tej relácie? to, no, to bol úplne normálny rozhovor. Myslím, že by sme sa s takýmito vecami vôbec nemali E, zaoberať. To je zbyt, zbytočné strácanie času, i keď vám nechcem nejak uh, hovoriť Nech, o... Hej, nechcete mi... Nechcete... Rozprávať, ale to sú veci, ktoré, ktoré boli napísané na objednávku. Medzičasom viem, z ktorého, z ko, z ktorého chlieva tieto, tieto, tieto uh, riadky zišli, ale to úplne, úplne uh, nemá význam. Ja viem, ale viete, ja prečo to chcem teraz prečítať a prečo som chcela, aby ste na to reagovali, je to, že chcem tým poukázať práve na ten fakt, ktorý sme aj minulosti riešili, že v tejto téme, pri tejto problematike panuje obrovské množstvo rôznych názorov a tí ľudia sú kadejako rozhádaní tamten s tým a aj z tohto mailu je to teda zretelné. E, ja som sa chcel len dostať k tej podstate toho, čo, lebo my keď sme vlastne pred rokom tú reláciu robili, tak taká tá nosná myšlienka, ktorú sme v tej relácii spomínali, bolo to, respektíve my, vy ste to spomínali, že tie počty zahraničných Slovákov v zahraničí nie sú presné. Že sú, že sú prestrelené, že, že sa hovorí oveľa vyššie číslo, že v zahraničí žije veľa, neviem koľko Slovákov, koľko sa spomína tak oficiálne nepresne. Viete čo, eh, práve tento týždeň som dostal oficiálny časopis Matice Slovenskej Slovensko a pán šéf-redaktor Igor eh, Válek tam spomína 2 milióny Slovákov mm-hmm. žijúcich v zahraničí a dokonca tvrdí, že je to tretina slovenského národa. No už väčší nezmysel som už dávno nečítal. No. Ale tieto isté údaje sa nachádzajú aj na internetovej stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. No tak čo potom? No, čiže, čiže oficiálne... To sú, to, to sú absolútne nezmyselné, nepodložené údaje. Eh, keď vychádzame z úradných štatistík pri oficiálnom ščítaní obyvateľstva eh, z 2010, tak musíme vychádzať z toho, že počet osôb, ktorý sa hlási k slovenského pôvodu, osôb žijúcich v zahraničí, sa pohybuje okolo 800 tisíc alebo pod 800 tisíc mm. a hmm. k tomu prídu ešte povedzme 100, 150, maximálne 200 tisíc, to závisí od, od sezóny občanov slovenských občanov Slovenskej republiky, ktorí, sa nachádza, ktorí žijú v zahraničí. No týmto ste ale vtedy pobúrili niektorých ľudí, teda hlavne z týchto uh, rôznych inštitúcií, keď ste si teda dovolili pred rokom vyhlásiť, že teda v zahraničí nežije naozaj 2 milióny Slovákov, vyše 2 milióny, ako sa všeobecne tvrdí, ale že ledva, ledva by sme naškrabali nejaký ten milión, len veľmi, veľmi ledva, ledva. No tak nahňavali ste s týmto. Viete, toto sú veci, kedy vy poviete, tak to sú nepohodlné a zvlášť ešte, keď pomenujete tie dôvody, ktoré podľa vás viedli k tomuto, k tomuto nelichotivému číslu. V podstate uh, musím, musíme sa dohodnúť na pravidlá hry. Buď, uh, poď uznáme, uznáme to, čo uh, čo sa napočítalo povedzme v Spojených štátoch amerických pri oficiálnom ščítaní obyvateľstva alebo pri ščítaní obyvateľstva v Európskej únii v roku 2010, alebo sa spoláhneme na údaje z agentúry, čo sa babe, sníval, čo sa babe chcelo, to sa jej snívalo. Tak hmm podľa toho sa môžeme rozhodnúť, o čom sa budeme rozprávať. Dobre, nechcem sa už e, veľmi točiť okolo tohto mailu a to bude asi naozaj posledná otázka. Práve tam bol taký jeden akoby protiargument, veľa ich tam v tom maili nebolo, ale tento jeden som tam objavil, že teda keď sa bavíme o tom, že v zahraničí žije menej Slovákov, ako sa všeobecne tvrdí, tak ten písateľ píše, že to, že v USA bolo pri sčítaní 1,9 milióna občanov hlásiacich sa k slovenským koreňom a teraz je to len okolo 800 tisíc, má svoje príčiny v odumieraní staršej predvojnovej generácie. Hľadať v tom čertovo kopítko akéhosi zanedbávania práce s exilom zo strany štátneho aparátu je mimo misu. Čiže písateľ tohto mailu nám povedal, že áno, že priznal, že je tých ľudí menej, že tam padať úbytok, ale že to nemá nič spoločné s tým, že by sa o Slovákov v zahraničí nedostatočne naše orgány starali, ale že to je skrátka jediná v tom, že, že skrátka tí ľudia vymierajú postupne. No tak tu by ma zaujímal tento váš názor, respektíve protinázor na tento Viete, jeho argument. ten, uh, to, uh, ten počet, to, to číslo, čo uvádza pán Anonymus, je nesprávne, pretože uh, ide o číslo, ktoré bolo pri ščítaní obyvateľstva roku 2000. Odvtedy uplynulo 15 rokov, už pomaly 16. rok, to znamená, že ten počet občanov, eh, počet osôb, eh, ktorí sa v Spojených štátoch hlásia slovenskému pôvodu, klesol hlboko pod 800 tisíc. Čiže mhm to, čo on uvádza, tieto čísla sú jednoducho nesprávne. Ale to je iba taký pokus od, o odpútania pozornosti mm-hmm. od zásadného problému v podstate, že od roku o, 1990-900 nastáva dramatický pokles o, obč- osôb, ktorí sa hlásia zahraničí slovenského pôvodu a k tomu tomu treba zaujímať nejaké stanovisko. Dobre, a nie je to v tom, čo... Dobre, tak to číslo, povedzme, že je nepresné, že v tom čísle zavádzal, že sa teda drží roku 2000 a tie počty sa zmenili. Ale čo, čo hovoríte na ten argument, že teda ten úbytok súvisí s vymieraním Slovákov v zahraničí? Je to, je to tým? Do, do roku 1990-91 Slováci v zahraničí neumierali? Pýtam sa. No. Samozrejme, že to ide o, o druhú, niekedy v, v prípade Ameriky, Kanady alebo iných štátov ide druhú alebo tretiu generáciu. Ide o to, že aby e, celkový počet osôb, ktorí sa hlásia, to znamená aj potomkov t- z týchto generácií, tak rapidne neklesal, ako, ako klesol doteraz. Mhm. Pýtam sa, prečo e, Slovenská republika nepodnikla žiadne účinné opatrenia, aby tento trend sa aspoň zabrzdil. Keď nie zastavilo. nejaké revitalizácii, nemôžeme ani snívať. Mm. Dobre, a teraz keď to tak zhrnieme do jednej vety, tak teda podľa vás ten úbytok dnes je a nepodarilo sa ho zastaviť, respektíve nejakým spôsobom aspoň významne pribrzdiť práve tým, že Slovensko a tí ľudia, ktorí by to mali robiť, lebo to majú v náplni práce, sa nedostatočne starajú o Slovákov žijúcich v zahraničí? Ja ne, <clears throat> Zatiaľ som nepobadal alebo nezaregistroval žiadne účinné opatrenia, ktoré by tento trend aspoň len pribrzdili. Hmm. No, evidentne teda v tomto smere nie ste spokojní a tá vaša nespokojnosť sa teda prejavila aj tým spôsobom, že ste ju pretavili do mailu, ktorý som prečítal. Bol to teda otvorený list na lampáreň, ktorý ste adresovali. Mne prišiel a prišiel zároveň aj iným médiám. Uh, tak Teraz chvíľku, toto by ma zaujímalo, práve ten otvorený list, že e, z akého dôvodu ste sa teda rozhodli, lebo je to do istej miery, e, ako by som to nazval, taká, e, keď to tak trošku sparodujete, že píšete na lampáreň, že to sa tak hovorí, že keď už nie je kam sa obrátiť, tak už si napíšeme hej, tak ten dôvod, že, že ste sa pre už takýto krok rozhodli, to mám tak chápať, že už ste využili všetky možnosti a nikde ste nepochodili, či ako? a presne ste to popísali. V podstate, e, či už u pána prezidenta, alebo u pána predsedu Národnej rady, alebo u nich týchto. Jednoducho, po niekoľkých pokusoch e, veci odišli dostratená, prestali s nami komunikovať a e, tejto hlavnej tematike, to znamená, že E, dramatickému poklesu osôb žijúcich ako Slovákov, žijúcich zahraničí plus odliv mozgov sa nevenuje žiadna pozornosť. Chcem e, k tejto problematike uvieť, že u našich južných susedov Maďarska predsa počet Maďarov za posledných 3-4 roky zrástol o 1 milión pretože oni, si, uh, oni bojujú o každého Maďara, o každú maďarskú dušu, či je to na Slovensku alebo či je to v iných štátoch. A uh, im veľmi záleží na tom, aby, aby jednoducho Maďarov bolo čo najviac, aby po, ich počet neklesal. No, musíme sa pýtať, uh, prečo niečo podobného, prečo sa na Slovensku tak lahostajne dívajú tie relevantné orgány a inštitúcie k tomu, že ľudia jednoducho prestávajú mať záujem o slovenskú identitu. Hmm. Teraz hovorím o novodobej e, emigrácii. Prípadne, že e, z tej e, staršej generácie sa tá iskra slovenskosti neprenášala na deti a na ďalších potomkov. Hmm. Čiže dalo dalo by sa to tak zhrnúť, že vy e, tie, z čoho máte akoby takú najväčšiu obavu, čo vás tak najviac ako zahraničného, Slovek, člo, e, zahraničného Slováka, ako človeka, ktorý žije v zahraničí a zaujíma sa o tieto témy, to, čo vás tak akoby najviac škrie, čo vás tak najviac trápi, je to, že badáte obrovský úbytok ľudí, ktorí sa v zahraničí hlásia k slovenskej národnosti. Teda to znamená, že jednak nám ubúdajú tí ľudia, iste aj zomierajú, ale že keď má nejaké, ja si to tak predstavujem, že má nejaká rodina v Amerike proste dieťa a to dieťa už sa proste prestáva hlásiť k slovenskej národnosti, už sa z neho stáva... Nevychovávajú. Hej, nevychovávajú A to je to, čo vás tak akoby najviac trápi, keď, keď toto vidíte, hej, že toto sa deje, že, že stále menej a menej Slovákov v zahraničí sa proste hlási a ich ďalších generácií sa stále hlási menej a menej k slovenskému Tak. A vy ste teda, vás to trápilo až do tej miery, že ste teda adresovali už, ja neviem, nespočetné množstva listov, mailov rôznym podaním, a podaním. Žiadosti o, o prijatie. Jednoducho... Odkedy sa už o, te, o tieto veci snažíte? Odkedy, odkedy sa už snažíte proste poukázať na tento negatívny fakt? Ono to začalo už niekedy v, v začiatkom tohto tisícročia, keď sa ukazovalo po prvom sčítaní obyvateľstva v v ako e, Slovákov v Amerike, v Spojených štátoch v roku 2000 klesol počet e, z pôvodných 1 milión 900 tisíc na 820 tisíc. To bol, to bol dramatický pokles. To sa bavíme o akom roku? To kedy bolo? V ktorom roku taký pokles to dramatický? To bolo v roku 2000. 2000. Čiže odvtedy sa táto téma stále nastavuje a odvtedy uh, podstate klopeme na zatvorené dvere, hádzeme hrach na stenu a nič sa jednoducho ne... Hmm. No, máme niekoho na telefónnej linke, ja som veľmi rád, že už takto v podstate hneď v úvode relácie nám niekto zatelefonoval, tak ideme si vypočuť jeho, predpokladám, otázku. Príjemný dobrý večer. Dobrý večer, ja by som sa chcel opýtať jednu vec. Ako sa staviate k tomu, že Slovenská republika si nikdy nenárokovala od ľudí odchádzajúcich do zahraničia a využívajúcich vzdelanie v Slovenskej republike náhradu tohto vzdelaniu, nejakou daňou. Mm-hmm. Čiže... Alebo akože tieto peniaze určite v rozpočte chýbajú. Odlivy boli 100 tisíce. Áno, čiže rozumiem, čo sa e, pýta poslucháč, že ty vlastne hovoríš A o tom, že... Si predstavme, že vlastne na to školstvo, školstvo teraz musia ťahať sami tí ľudia, ktorí tu ostali pracovať. A tí, ktorí majú vyššie zárobky vlastne v zahraničí, si pomohli tým, že my sme ich tu vzdelali. Tak e- a potom odišli. Nikto ani ďakuje nepovie. Hej, že... Ale vždy všetci iba pýtajú, viete. Hej, Ale že... si to takto, ruka ruku mie. Keď my z toho niečo budeme mať, tak aj oni určite z toho niečo budú mať. Ale keď, kde, kde nič nie je, ani smrť nebere, sa hovorí. No čiže, čiže čo? Že skúsme si to zhrnúť, tú otázku no, nejako, že... takto, peniaze že... chýbajú. No. Stále nám chýbajú peniaze. A teraz e, hovorili sme o odlive mozgov. A teraz tieto mozgy sa predsa, on, ten, mozog, ten eh, mozog nespadol do Nemecka a v Nemecku ho vzdelali. Vzdelali ho na Slovensku, ten mozog. Tak a... Používať mozog, takéto, úplne eh, proto vzdelávacie veci sa mu dávali na Slovensku. Takisto aj zdravie sa tomu človeku dávalo na Slovensku. A naša diplomácia úplne zachrapala, hej, ľudí vypustili, otvorili hranice a nevypýtali si za tých ľudí peniaze. No, ja čiže... si pamätám, ja keď som sa učil na strednej škole, no. ešte dopohoviem, lebo tak to bolo za komunistov, tak ja som musel podpísať 3 roky, že odpracujem ako učňovku, som ju musel odpracovať, pretože oni ma naučili pracovať. A je to pravda. Čiže ty by si bol za to, ty by si bol za to, aby... Áno, čiže ty by si bol za to, a to je vlastne tá otázka smerom k pánovi Klimovi, že áno, ako sa stavia k tomu, keby slova, tí, ktorí žijú v zahraničí a tu sa vzdelali na Slovensku, aby... To, čo sa vzdelali u nás. Tak, aby istú časť platili Slovensku, teraz neviem, že ako by to celé prebehlo. No, že... Ja si myslím, že ako spôsob bol, keby sa diplomácie dohodli, napríklad tí, čo sú v Nemecku, tak nemecká diplomácia by sa dohodla so Slovenskou, že alikotnú časť do vzdelania, napríklad Eh, možno, že by ich to vyšlo aj lepšie, lebo Nemci by povedali, OK, vy túto daň u nás platiť nemusíte a nech ju platíte iba na Slovensku. A u nás je určite menšia. Mm-hmm. No dobre, ideme, ideme, ideme, bude ma zaujímať. Doplatok by, čo by bol vyšší, by ho nechávali v Nemecku ako za to zase, mm. že oni vzdelali takých ľudí, ktorí dokázali prísť na také veci, na ktoré prišli. Ale jednoducho je tu diera, je tu diera po týchto ľudí, není to zaplatené, nikto to nezaplatí a platíme to vlastne my to sme tu my. A ako e, tuto úplne, e, na toto napadlo pri tých zahraničných Slovákov, lebo viem o tomto probléme. Hej, ja už myslím, že to, je... to Nikde sa to ne, nerozpitváva. Jasné, ja už myslím, že to je celkom zreteľné, čo si sa chcel teda opýtať. Jasné. Ďakujeme pekne za otázku. Uh, tak teda to ma bude zaujímať, pán Klimo, že čo odpoviete tomuto poslucháčovi, ktorý teda hovorí, že veľa Slovákov, ktorí tu proste sa boli v školskom systéme, vzdelali sa tu, neviem, vyštudovali tú vysokú školu, ľudia na Slovensku sa im na to poskladali a teraz odišli do zahraničia, ako ja neviem, úspešný lekár, tam proste zarába peniaze, ale tí ľudia, ktorí sa mu tu poskladali na vzdelanie, proste z toho nič nemajú, odišiel mozog, odišiel lekár, ktorý mohol byť radšej tu, tak poslucháč sa pýta, že, že ako sa staviate k takému návrhu, že by vlastne tí, ktorí odjdú do zahraničia a tam žijú, ale tu študovali a tu sa im na to štúdium akoby ľudia skladali, tak aby istú časť z tej mzdy vracali naspäť na Slovensko oni určitú časť tej mzdy e, vracajú na Slovensko, pretože uh, Stačí si pozrieť podklady Národnej banky Slovenska, koľko peňazí príde zo slovenského zahraničia e, do pokladnice e, štátneho rozpočtu. Hmm. No, e, posledné čísla hovoria o tom, že pohybuje sa to medzi 800 miliónov až 1 miliardy eur každý rok. Ročne ročne. To znamená, to sú peniaze, ktoré prídu od ľudí, ktorí pracujú, to sú ako občania Slovenskej republiky, plus e, tí klasickí zahraniční Slováci, ktorí pracujú a posielajú peniaze na Slovensko. Mm-hmm. To znamená, že keď sa iba polovica týchto peňazí dostane do obehu, to znamená povedzme tých 500 miliónov, tak štát z nich má koľko na DPH? Jasné, samozrejme, že dosť 20, veľké 20%, to hmm. znamená, že 100 miliónov dostane štát. To by sa dalo povedať, že tým by sa aspoň šťastí mohli vykryť náklady na vzdelanie, hmm. ktoré, tí, ktoré títo ľudia svojho času dostali. Ale je to veľmi oh, háklivá uh, uh, záležitosť. Ja by som riešenie prenechal ústavným právnikom, lebo až tak vysoko to je. Hej. No otázka odlivu mozgov, to je tiež veľmi vážna otázka, ale s tou, to je tiež otázka na niekoho iného, že nemôžete tu ľudí držať na silu na Slovensku, keď proste chcú ísť niekde inde, tak ne, nemôžete im tu proste zavrieť hranice a ich stade to nepustiť to Kým asi... nezaplatia tie peniaze, ktoré, ktoré dostali od štátu na vzdelanie. Čiže to ten je... odlev mozgov tak. bude, bude dovtedy, kým sa tým ľuďom neoplatí ostať radšej tu. Proste, presne tak. Čiže o, o tom tak. toto je. No ale e, späť k tej mojej otázke ešte pred poslucháčom, že e, vy teda vás toto trápi, to, čo som hovoril, ten, ten úbytok, to, že sa... Mm, no tieto dve záležito. Jednoducho, že uh, nič sa nerobí proti tomu, že klesá počet osôb, že ľudia jednoducho, že uh, odchádzajú, že sa pre, pre, prestanú hlásiť k slovenskému pôvodu. Či, či je to z toho, že umreli, alebo jednoducho, či stratili záujem, to nikto nevie. Mm-hmm. To je mhm. veľmi zjednodušene povedané, že áno, umreli a tým pádom sa zredukoval ten počet osôb. Ja by som to by som sa neodvážil to tak jen, zjednodušiť. Je to skutočne aj v tom, že ľudia stratili záujem. Mm-hmm. A strácajú aj e, novodobí emigranti, ktorí po niekoľkých rokoch zistia, že jednoducho Slovensko o nich nemá záujem. Čiže aj oni stratia záujem o svoju vlast a mm-hmm. asimilujú sa. A tým pádom nastáva e, sekundárny od, odliv mozgov, čiže títo ľudia sú pre Slovensko stratení. Mm. A vy teda, ako ste už aj naznačili, na toto poukazujete dlhé roky, dlhé roky klopete tak. na dvere, chodíte za tými ľuďmi, aby ste to niečo robili. A to im povedzte, že z toho otvoreného listu je to zrejme, ale skúste to možno trošku podrobnejšie rozobrať tie reakcie, za akými sa teda stretávate pri tých kompetentných, ktorí by teda tieto veci mali vypočuť si a zároveň ich aj riešiť nejakým spôsobom. No, tam, ako sme to napísali, že začína to úplnou ignoráciou. Jednoducho napíšete list, vysvetlíte dôvody, žiadate o prijatie, neodpovedia vám. Ehm, ešte raz napíšete, reklamujete slušným spôsobom, žiadna odpoveď. Mm. Urobíte to ešte raz a potom jednoducho to zdáte. Potom príde eh, tá druhá eh, varianta to je to, že vás odkážu do, do džungle paragrafov, vnútorných predpisov a keď im poviete, no dobre, máme taký problém, tu máte vaše paragrafy, ako by sa v rámci týchto paragrafov a vnútorných pred, predpisov tento problém dal vyriešiť. Žiadna odpoveď. Mm-hmm. A e, totiž to je to tak, že mm, e, podľa zákona musí e, odpovedať do 30, musí sa odpovedať do 30 pracovných dní. Dá sa to natiahnuť do ďalších 10 e, dní, ale tým je to skončené. To znamená, ale platí to, máme taký dojem, iba pre subjekty, ktoré sú na Slovensku. Keď príde nejaká žiadosť, podanie zo zahraničia, zo slovenského zahraničia, ako keby tento zákon neplatil. Mm-hmm. A môžete sa aj stiažovať na lampárne. Hm. To znamená, že keď vy chcete od nejakej inštitúcie dostať odpoveď, jednoducho nemáte šancu. Hm. Iba, že by sme išli nejakým týmto spôsobom pred súd, na Slovensko ísť pred súd, koľko dlho, ako, ako no, to, to, sú... to trvalo? To... Rok, dva, tri roky? No, to vedia byť niekedy niekoľkoročné preťahy, no, samozrejme. To znamená, že nemáte šancu ani týmto spôsobom dostať nejakú reakciu od týchto ľudí. Mm. Prípadne vám, prípadne ako ste to naznačili aj v tom úvode, v tom svojom liste, prípadne vám teda napíšu, že ako sa niečo nedá. Že ako to, ako Áno, to tak to je klasická mantra. Hej. Namiesto toho, keď poviete, máme takýto problém, poďme ho riešiť, ako odpoveď dostanete si ja odole vymenovanie príčin, prečo sa to nedá. No dobré, to mi vysvetlíte, že teraz ja trošku chápem, že prečo toto nerieši radový Slovák. Ja vám potom aj prečítam nejaké reakcie ľudí aj na dnešnú tému. Ja ich aj z časti chápem, lebo oni majú svoje vlastné problémy, proste ne, nerozmýšľajú aj nad tým, čo v zahraničí. Tak ja bežného radového občana, ktorý tomuto nevenuje pozornosť, do istej miery chápem, ale vysvetlite mi, že ako mám pochopiť to, že vy mi hovoríte, že sa stretávate s takouto ignoranciou, nezáujmom alebo, alebo vysvetľovaním, že to nejde. Zo strany ľudí, ktorí za to, aby to išlo, aby sa to riešilo, berú mesačne plat. Oni, oni sú normálne zamestnaní na nejakých úradoch pre Slovakov žijúcich v zahraničí a tak ďalej a tak ďalej. Sú tu organizácie, ktoré majú práve toto v náplni práce oni za to proste berú mesačne mzdu. To je mesačný plát, ktorý ide z rozpočtu práve na toto, aby oni túto vec riešili. Tak mi to vysvetlíte, že ak je to tak, ako hovoríte, aký argument, čo ich k tomuto skrátka vedie, že sa jednoducho o to nezaujímajú, hoci to majú v náplni práce? No, to by som pochyboval, že to majú v náplni práce. Oni majú v náplni práce koncepciu štátnej politiky, ktorá je kvázi ako taký 5-ročný plán. Hej? a do roku 2015 v, tejto, v tomto 5-ročnom pláne nebola ani zmienka o tom, že by sa e, úrad, napríklad úrad pre Slovákov žijúcich zahraničí mal zaoberať otázkou poklesu, dramatického poklesu osôb, ktorí sa hlásia zahraničí Slovenske a e, k slovenskému pôvodu a odlivu mocku. To jednoducho nebolo v 5-ročnom pláne, tak prečo by sa mali s tým zaoberať? Tak ani nie je, lebo oni tvrdia, že žiaden nie. taký pokles nie je. Čo to si nie. vy vymýšľate, že, že je taký pokles? Tak oni to takto na lopatu netvrdia. Oni jednoducho uh, uverenia na svojej internetovej stránke čísla, ktoré nesedia a nikto nemá odvahu e, povedať, že tieto čísla sú nesprávne a jednoducho e, ani médiá sa s tým nezaoberajú. A myslíte, že oni, tí... Oni preberú to číslo, povedia 2 milióny, tretina slovenského národa, úplný nezmysel a stále sa to opakuje každý rok tie isté čísla. A tak to, že to, prečo to novinári nevedia, to je, to je do istej miery tiež pochopiteľné pri tom, keď vidíte, akým spôsobom niektorí novinári na Slovensku pracujú. Netreba si v tomto smeru robiť veľké nádeje nejaké. Ale povedzte mi za, za tých ľudí opäť ešte k tým ideme, čo sú tam zamestnané na tých úradoch, že čo, čo ste mi povedali, že oni vlastne vedia o tom, že to ale číslo je nepravdivé? Samozrejme, že vedia. A prečo to tája? A prečo nepovedia to, to, pravdu? To sa musíte ich opýtať. A vy máte ale... na to nejaký, nejaké vysvetlenie? vysvetlenie, viem, že prečo? Viem si predstaviť, že v podstate, že keby to verejne priznali, hej, tak možno, že by sa im niekto opýtal, tak čo za posledných 25 rokov alebo 23 rokov od vzniku novodovej Slovenskej republiky e, klesol počet zahraničných Slovákov z 2, z 2, 2,5 milióna pod 1 milión. A vy, čo ste čo ste urobili? Čo ste proti tomu urobili? Mm-hmm. Tak to by bola veľmi nepríjemná otázka. No myslíte, že... zatiaľ, zatiaľ sa ich nikto neopýtal, preto oni stále sa tvária, že všetko je v pohode. Mm-hmm. Že sa... no, Či... a Čiže preto nechcú zverejniť skutočné čísla, nechcú priznať farbu, lebo sa obávajú, že by ich práve verejnosť, alebo respektíve niektorí ľudia, ktorí do toho vidia, obvinili z toho, že, že však 10 rokov beriete plat a pozrite sa, čo ste dosiahli, že vám ubudlo zahraničných Slovákov takmer o polovicu. Viete, čo oni povedia, veď e, ľudia umierajú, to je ten klasický. No však, no. Ja som sa snažil vysvetliť, že nejde iba o to, že ľudia umierajú, to je samozrejme prirodzené, ale že strácajú záujem, strácajú spätosť so starou vlastou, lebo majú taký dojem, že ich, o nich nie je záujem. A tento úbytok sa netýka iba západu. Tento úbytok sa prejavuje aj v klasických e, krajinách E, strednej a juhovýchodnej Európy, v Srbsku, všade, v Českej republike. Na to sú čísla, jednoducho. A e, keď toto nechcú zobrať na, na vedomie, tak potom už skutočne si neviem predstaviť, ako by sa to dalo napraviť. Ja, vy ste hovorili, že úbytok Slovákov je v rôznych krajinách, teda nie len v USA, ale že aj všade, v iných? Všade na celom svete. Mm-hmm. Aj v Austrálii. Minule ako nastúpil tento nový predseda úradu, pán Vášo, tak mal uh, uh, rozhovor s Andrejom Bučkom, ktorý je uh, ako vedú, vedúci slovenského vysielania SBS v tomto Melbourne v Kanade a kde mu jasne povedal, pán predseda, vo vašej správe v tej koncepcii štátnej politiky uvádzate, že v Austrálii je 17 tisíc e, občanov alebo Slovák, e, osôb, ktorí sa hlásia Slovensku. To nie je pravda. Už pred 5 rokmi ich počet klesol pod 5 tisíc. A hm. <laughs> tento pokles sa dá zistiť na celom svete u každej komunity, nielen nie len e, v Spojených štátoch a v Kanade. Ja teraz sa skúsim dať do kože e, človeka, ktorý pracuje na úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a proste teraz s vami nesúhlasí, tak e, jednak by som vám argumentoval tým úmrtím, ale to ste mi už vysvetlili, že však to nemôže byť len tým, lebo aj predtým ľudia zomierali a neboli to také úbytky. Ale počujte, však pán Klimo, nebude to aj tou našou slovenskou nátorou, viete, že Slovák je tak, taký, že príde do Čiech chvíľu tam býva a zrazu hovorí po česky. Ani nevie prečo, ale už, už mu tá Slovenčina nejak nereže. Zrazu už, už češtinu, keď, keď si pozriete Čecha, naopak, ten môže žiť na Slovensku proste 50 rokov a furt bude hovoriť po česky, kdežto Slovákovi stačí, ja samozrejme nechcem hovoriť o každom, iste sú výnimky, ale v globále povedané Slovák je mimoriadne asimilačný tvor, ktorý sa veľmi rýchlo prispôsobí podmienkam, kde žije a to až do takej miery, že by až tak veľmi nemusel. Hej? Ako napríklad v prípade tých Čí Čiech, hneď začneme po česky rozprávať. Čiže nebude to z istej miery aj akoby našou náturou, že ten počet Slovákov tak klesá, alebo proste Slováci sú takí, že zrazu sa už nepotrebujú hlásiť k tej svojej národnosti? No viete, ale e, v Amerike aj tuto západnej Európe sa hlásili vyše 100 rokov, desiatky rokov a zrazu ako keby sa prestali hlásiť. V čom to spočíva? na Dolnej Zemi majú tradíciu 200-250 rokov a zrazu sa prestanú, ich počet začína klesať, dramaticky klesať. Tak v čom to spočíva? No nebude to spočívať vôbec dobov, akú žijeme, dobou, ktorá viac ľudí programuje na konzum, na spotrebu ako na hodnoty Eh, na nejaké transcendentné záležitosti. Nebude to týmto, viete, že žijeme tú dobu takú rýchlu, kde, najdôležite, kde, kde ďaleko dôležitejšie ako nejaké vnútorné pocitové veci sú materiálne veci, zárobok a tieto záležitosti. Nebude to tým, že ako je tá doba dnes nastavená? Do, no, do určitej miery máte pravdu, ale uh, keď by som smel, uh, tak by e, som vám prečítal jeden mail, ktorý som dostal ako reakciu na ten náš otvorený list. Mhm. Dostali mm-hmm. sme veľmi veľa, hlavne zo zahraničia, ale aj zo Slovenska. Ak dovolíte, Jasne, tak vám nech sa páči, nech sa páči. Pán, to, e, tento mail napísal jeden Slovák zo, zo, e, zo zahraničia, zo západu, ktorý už skoro 50 rokov žije a pôsobí tu. Hej? A on píše, pán Klimo, nezabúdajte, počkajte, že my zahraničí Slováci sme našim domorodcom na obťaže. Sú voči nám alergickí, vo všetkom zvlášť, keď ich v úvodzovkách poučujeme. Je to v mentalite. Slováci nie sú holubiči národ, tiež v úvodzovkách. Sú to havrani, mhm. ktorí, sa, ktorí si jeden druhému vykolú oko. Nevedia nám <clears throat> odpustiť, že oni trpeli a my si tu žijeme v blahobite. No. Spre, sme pre nich persone non grata. Ich závis vyústuje až k nepriateľstvu k nám. Na tom sa nedá nič zmeniť. Berme ich tak, akí sú. Môžeme závidieť Maďarom, ktorí vyzývajú všetkých Maďarov na svete k vlastenectvu a ich aj k takému vychovávajú. Koniec hmm. mailu. tomu už netreba nič dodať. No, treba, treba si spraviť sondu do vlastného národa. To je dobré, že ste toto spomenuli, lebo ja som chcel prejsť také rôzne dôvody, ktoré by tomu mohli viesť. Takže sme už spomenuli vymieranie, spomenuli sme vôbec dobu, akú dnes žijeme, že naozaj dnes je ten ťah e, na konzum, na spotrebu, na hedonizmus a to vám tiež vlastne akoby uberá ľudí hlásiacich sa k národnosti slovenskej, lebo zrazu sú dôležitejšie veci ako takéto nepotrebnosti. No a som rád, že ste spomenuli aj tú tretiu vec a to je vlastne postoj samotných Slovákov. No ja som si pred e, reláciou samozrejme pozrel nejaké reakcie aj na Facebooku k tej našej dnešnej téme a keď vám len tam dva prečítam, tak píše Peter. Zahraniční Slováci by nemali ani voliť, keďže sú zbabelci a, sa odtiaľ to no. spak- a keďže sa stade to spakovali. Dru- druhý názor. Uh, zahraniční Slováci sú len teda ekonomickí migranti a podľa tohto písateľa, ktorý má taký eh, nik, že Slovensko bez Slovákov, každý by mal byť tam, kde sa narodil. Čiže, čiže nemali, ste, nemali ste vôbec čo emigrovať, nemali ste vôbec nikde odchádzať do zahraničia za lepšími zárobkami, lebo ste podľa niektorých Slovákov len ekonomickí migranti. Najhoršie na tom sú dnes, keď tak počúvam Slovákov na Slovensku, najhorší zahraniční Slováci sú tí, ktorí ešte v časoch socializmu odtiaľ to zdrhli, Presne, ušli a teraz budú tu druhých poučať. Tých, ktorí si to tu vytrpeli, ktorí tu prečkali tie zlé časy a teraz títo zo zahraničia, títo z babelci, čo zobrali nohy na plecia, tí budú teraz tu nás poučovať. Viete, že toto sme, my sme takíto, vážení Slováci, to si zase treba naliať čistého vína. Takto mnohí rozmýšľajú a to, čo som ja prečítal tu na Facebooku, to je, to je len taká drobná sonda do toho, ako my tu mnohí rozmýšľame. Čiže to, toto je zrejme fakt, ktorý si naozaj musíme priznať. No, uh, veľká škoda je, že uh, ľudia nerozmýšľajú v tom smere, že treba využiť ten obrovský potenciál, ktorý je v slovenskom zahraničí. Síce, a síce nielen uh, v prednovembrovom, ale aj v tom novodobom, e, e, v tých novodobých migračných vlnách je už veľmi veľa e, veľmi schopných ľudí, ktorí sa uchytili hlavne na západe a ktorí predstavujú obrovský potenciál, ktorý by sa dal využiť v prospech Slovenska a Slovenskej republiky. A toto mi veľmi chýba. Na toto chceme a stále upozorňujeme, že by sa mali vytvoriť rámcové podmienky v slovenskej legislatíve vzťahu k slovenskému zahraničiu, aby sa tento e, potenciál využil v napríklad na aktívny lobbying, či už hmm. ekonomický, alebo, alebo aj politický lobbying v prospech Slovenska a Slovenskej republiky. Hmm. A toto mi chýba. No, ideme opäť na poslucháčskú otázku, lebo máme niekoho na telefónnej linke. Dobrý večer. Tak opäť raz, čo. Takže, pani, ale úplne sa pýtam, keď ste čítali tie facebookové reakcie, nezdá sa vám, že je to fakt tým, že tí ľudia sa možno cítia ukrydelní a nevedia to pomenovať? A čím sa cítia? Fakt, a čím sa cítia ukrydelní? Je to fakt, že tí ľudia, keď ušli, nemuseli si tu nič odrobiť, nič nemuseli zaplatiť. V podstate svoje mladí, ktoré eh, si v Amerike... zoberte si, koľko stojí vysoká škola v Amerike, že tam stojí semester 50 tisíc dolárov, a tuto akože ten človek dostane tému, keď uznajú diplom, tak má presne ten istý diplom ako ten v tej Amerike. Takže používa tie isté tituly. A no. ako veď táto škola mu dala veľa. Tá, toto vzdelanie mu dalo veľa. A on, že mi to vráti na DPH a pozná veľmi veľa úspešných podnikateľov na Slovensku, ktorí všetky dane platia tu, ale väčšina potom zdrhne, e, alebo potom tí super úspešní, tí idú desi do Monaka, do Maroka, a, či do Monaka do, do Monaka, do takýchto krajín, kde vlastne nemusia platiť e, dane a on si zaplatí, e, že žije v Monaku, No hej, ale, ale to, to je... Ja nie, tu nezaplatí. No ale, ale to, je, to nie je problém zahrani... Východne... No ale to nie je problém zahraničných Slovákov, že niekto <laughs> takýto vychcenec ja zauteká do zahraničia. Probléme, ja hovorím o tom probléme, že pán hovorí, že tu platia DPH. No, tu to som sa... platíme aj my, aj tie naši úspešní podnikatelia ju platia. Nie, nie, a tiež, nie, nie, to, e, bol, to, to Dobre, však nechám vás dvoch, aby ste si to vydiskutovali, pán Klimo, ako by ste reagovali. Mo- môžeš ešte raz čo chvíľu ostať na linke? No jasne. Dobre, kľudne. tak pán Klimo. Ja len chcel som upozorniť, že z tých peňazí, čo uh, prichádzajú zo slovenského zahraničia, ako uh, ľudí, ktorí pracujú v zahraničí do Slovenska. Oni posielajú peniaze, čo zarobia, posielajú peniaze na Slovensku, tak z toho má Slovenská republika štát, pán minister uh, financí Kažimír má uh, 20% DPH z toho bere. Hej? To znamená, že tie peniaze, ktoré sa dostanú do obehu... Počkaj, počkaj, Rastio, tak ne, nehádajte sa, ne, neprekrikujte ja sa. Najskôr nech, nech dokončí pán Klimo a potom na to môže no, zareagovať. Pán Klimo? To znamená, že tie peniaze, ktoré prídu, čo sa odhadzuje okolo 800 miliónov eur ročne až 1 miliardu, to znamená, keď sa iba polovica dostane do obehu tak z toho má štát okolo 100 miliónov na DPH, ktoré sa dostane do štátnej pokladnici. To som chcel povedať s tým. No, ja na to poviem, že to DPH si platíme aj my tu. Ale veď, ja som len chcel povedať, že, ako je to že, kapete, že tie peniaze, ale, ktoré ale, oni dostali... My si tu platíme ako... mimo to, si tu platíme aj zdravotku a platíme si tu sociálne a platíme si tu aj školské formou daní. Ja to rozumiem, ale uh, vy musíte trošku rozlišovať medzi dvomi, uh, dvomi druhmi uh, emigrácie. Jedna je prednovembrová a druhá je ponovembrová. Vy rozprávate stále o tých, ktorí teraz odchádzajú za prácou Nie, ja alebo za štúdiom do tohto, do, povedzme, hlavne do, na západ a jednoducho využívajú to, že vyštudovali, Nie. že majú školy zo Slovenska. Vyviniť a že jednoducho si eh, eh, zobrali toto eh, štúdium a využívajú to v svoj vlastný prospech a nedávajú to naspäť na Slovensko. Ja som sa vám snažil vysvetliť, že celkom takto nie je. Uh, pozrite sa, uh, tie peniaze, ktoré použijete vy, čo tam zarobíte, to sú vaše peniaze. Nikto vám ich nechce brať ani vám ich nikto neberie. Ja len hovorím, že tuto je systém tak zle nastavený. A vôbec, čo by sa tu dialo, keby teraz tí politici začali riešiť že vlastne, OK, odkiaľ zobráte peniaze všetky, majú, do, majú, dobre, že majú taký národ, aký majú, že ten národ im to tu odrobí, ale jednoducho, keby ten odliv mozgov teraz ten národ začal počítať, čo tu všetko zdrhol, a spočítal by si tie náklady, že okoľko viacej musí platiť na daniach, Viete, a oni si to, ono, možno si to podvedomé ľudia spočítavajú. Oni ani nevedia, čo počítajú podvedome častokrát. A preto možno, že majú taký ten pocit toho ukrátenosti niečoho. No hej, ale... Ja to je len môj názor, ako ste čítali tie facebookové odkazy, tak ma to napadlo, však to je presne o tom. No dobre, Rasto, vieš, ale čo, riešenie, že zavrieš hermeticky hranice a nepustíš tých Nie, ľudí von? ja by som to urobil jednoducho. Urobila by sa tabulka, koľko stojí škola. Každý by si ju mohol buď zaplatiť tak, že povie, OK, tak budem tu pracovať na Slovensku, alebo po škole budem chcieť odísť preč, tak si to zoberiem na tú požičku, alebo odídem preč a zaplatím to hotovosti. Ale kvôli čiastku, však to štúdium niečo stojí, veď aj tí, aj tí učiteľia chcú zarábať peniaze. Ale sú úplne ja... chudáci a všetci na nich prdia, ale v iných štátoch ten učiteľ je niekto. No ale dobre, a keď si tú školu už akoby zaplatili, že vrátili peniaze na Slovensku, už by to nebol odliv mozgov, však tam by si mal aj tak odliv no, mozgov, nie? Viete, keby, sa zdvih, keby všetci si zaplatili školné, zaplatili by si zdravotníctvo tak, ako majú tie alikotné časti. Možno by nepotrebovali utekať prečo lebo tie peniaze by tu boli a mohli by sme si zaplatiť odborníkov. Mm, takže myslíš, že peniaze na Slovensku nie sú preto, lebo ich vynášajú tí ľudia, ktorí žijú v zahraničí? Aj potom preto, a preto, lebo tí mudrí ľudia, ktorí by tu mohli ostať, tu nekontrolujú tých čurákov, ktorí nás okradajú. No ale tí ľudia, Takto ktorí by tu mohli e, ostať... A kontrolovať, ostane, ostane tu len e, časť ľudí, ktorí si nedovolila už odísť zvonku. Buď, e, buď to nemohli zvládnuť rozumovo, alebo to nemohli zvládnuť rodine, alebo jednoducho nechceli odísť povedať, že ja som Slovak a ja tu tomu Slovensku pomôžem. To už je rozličné, čím to môže byť. Ale jednoducho tá masa, čo odišla, tu mohla zostať, mohli sme byť, uh, mohli sme možno, že dokázať viacej ako tým, čo odišli preč. Jednoducho nik- uh, všetci si povedali, OK, tak ja som šikovný, odídem preč lebo môžem. Veď ja som tiež odišiel do Čiho, ale ja som sa vrátil. Ale ja, ja rozumiem, len, len stále nerozumiem, ako by, si, ako by si tomu chcel normálne ako by zabrániť, že čo tým ľuďom povieš, prosím vás, neodchádzajte, Môžete alebo sa, nesmiete? forme zriadenia, no. ale nemáme, oplate, nemáme zaplatené služby, ktoré by sme zaplatené si mali dať aby si boli zaplatené. Mali by sme vidieť eh, presne, ako tečú toky peňazí, financií do systému. Ako sa nalievajú do systému. Prečo toto není? Všelijaké hovadiny sú na internete a nevidíme, ako, aké sú toky peňazí. Čo chýba? Prečo chýbajú tie peniaze? A eh, ja viem, že jednoducho, keď niekto odíde a to máš ako tak, kúpiš si dom a nezaplatíš ho. Hej? No, ako, Lebo to vzdelanie, ja poviem tak, vzdelanie má minimálne hodnotu domu. Hneď, hneď, pán Kliman. Aký to má súvis uh, s dnešnou témou, s témou... No, lebo vy stále tvrdíte, že vás nikto nepodporuje. Ja Lenže, to, to som niekto Slovenská krajina, to sekundu, dopoviem to, veď ste sa ma pýtal. E, keďže slovenská krajina nedostala od vás žiadnu odozvu inou formou ako len žiadosti, a tie sa skrývajú, pretože na to nemajú a oni si musia svoje brucha plniť. Ale ak by ste odozdávali, tak by ste sa mali čo chytiť, že OK, kámo, ale ja ti tu platím toto. Tým, že zaplatíte DPH, to štátu moc nepomôže, pretože vy si tu môžete vytvoriť firmu, až vám DPH vrátia. Ale... Takže to je... Čiže, čiže Rasto, ty, ty vlastne poukazuješ na to, že, alebo teda tvrdí, že zahraniční Slováci sú viac, ja to poviem nátvrdo, ale takto z teba cítim, sú viac menej iba na obtiaž a iba pýtajú peniaze od Slovákov, granty, tí, čo žijú tu, od tých, čo žijú tu. Na obtiaž. Na obtiaž bežný, bežným Slovákom, na Slovensku žijúcim. Nie, nie, nie, nie, nie práve a? naopak, pretože môžu odvádzať peknú daň. E- ale na obtiaž sú politici, ktorí nevedia zariadiť že nebudú platiť daň za školstvo do Nemecka, ale budú ho platiť na Slovensko. Že nebudú platiť daň e, zo školstva do Ameriky, ale budú platiť na Slovensku. Nie, ale počkaj, počkaj, ale aby sme sa chápali, lebo hovoríš, že, že nečudujte sa Slovákom, ano, že, že na vás nadávajú, lebo vy vlastne len pýtate peniaze a nič ano, z vás nemáme, lebo tak. utekáte do zahraničia, od mozgu, presne peniaze tak. berete za sebou a, a ano, iba pýtate z grantov peniaze a Slováci sú za to na vás nahnevaní, preto jednoducho o túto tému ani nejavia záujem, áno? Takto to, e, dobre si som to, Takto nejako si to predstavujem, že to môže byť povedané, mm že áno, ste nám na obťaž, pretože aj tak z vás nič nemáme. No. A tak. si tak každý, akože by si to každý mal dať dohromady, ale nie v tom, zmolo, nie v tom zlom. No, ono... Som kriticky aj sám nad sebou, že OK, fakt, ale dobre, tak som tam chodil, vzdelával som sa a fakt som to, akože, ja by som to, ja by som to aj rád zaplatil. Akože ja keby som sa zamyslel, tak si poviem, ja by som to rád platil a možno by som tlačil na našich politikov, aby e, sa dohodli s nemeckými politikmi, že tu dan, čo platím Nemecku, budem platiť Slovensku. Tu alikotnú časť. Áno, áno, však to si už vysvetľoval. Dobre, dobre, Rasto, ďakujeme no. pekne. Ideme teraz, ja, e, ideme ďalej prajem, pokračovať. Maj za pekne, ahoj. No, ja predpokladám, pán Klimo, že sa vám takéto slova ťažko počúvajú, ale treba brať jeden fakt, že e, na Rastovi je dobre aspoň to, že povedal otvorene to, čo si tu niektorí ľudia na Slovensku naozaj myslia. to Viete, čiže, mhm. čiže bez nejakého urážania sa, skutočne, či sa to niekomu páči alebo nie, mnohí ľudia na Slovensku presne takýmto istým štýlom k tomu pristupujú, ako to teraz otvorene Rastio popísal. Tak ako sa vám takéto slova počúvajú? Tieto slova, takéto slova počúvam už roky, rokúce. E, mňa to veľmi boli. Veľmi ma to mrzí, že post, e, podstate sa e, ten obraz slovenského zahraničia za posledných 20-25 e, rokov nezmenil. Naopak stále je nejak obsadený takou negatívnou príchuťou súvisí to aj s tým, že jednoducho slovenská verejnosť sa nedozvie alebo nemá možnosť dozvedieť sa o skutočných e, záujmoch, potrebách alebo požiadavkách slovenského zahraničia, slovenskej verejnosti sa hmm. predstierajú e, pseudoromantické, nostalgické postoje našich krajanov, e, folklór, insitné umenie a, a podobné veci, ktoré so skutočným životom a so skutočnými spotrebovaním majú iba e, okrajovo spoločné. Preto sa snažíme, aby aj ten obraz, ktorý má Slovenska, ktorý dostáva slovenská verejnosť o slovenskom zahraničí, aby bol trošku viac objektívnejší. Mm-hmm. No, Rastio hmm povedal takú tú myšlienku, s ktorou sa mnohí stotožňa, že no, nečudujte sa, že Slováci z vás nemajú radosť tu na Slovensku, lebo nič z vás nemáme, iba ťaháte od nás peniaze. Tak teraz nechcem, aby ste na túto otázku odpovedali, lebo dáme si hudobnú prestávku a práve po pesničke sa pozrieme na tú vec, že čo by radový Slovák mohol aj zo zahraničného Slováka mať. Budeme sa o tom rozprávať a samozrejme budeme veľmi radi, ak sa do našej diskusie budete zapájať aj vy. Teraz pesnička a po nej teda pokračujeme v našej debate. Jako když k půlnoci na dveře zaklepe nezvaný host. Stejně tak na tebe za rohem čeká tvoje minulost. Šaty má ty tež, vlasy má ty tež a boty kožené. Pomalu kulhavě za tebou pajdá, až tě dožene a řekne, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. V kapse máš kapesník, který si před léty zavázal na uzel. Dávno si zapomněl to, co si koupit měl v samoobsluze. Všechno, co po cestě postrácel, zmizelo jak vlaky na trati. Ta holka nese to v batohu na zádech, ale nevrátí, jen říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Stromy jsou vyšší a tráva je nižší a na louce roste pír. Červené tramvaje jedoucí do Kunčic svítí jak pionýr. Jenom ta tvá pyšná hlava ti nakonec zůstala naší. Průvočí, kteří tě vozili před léty, dávno nežijí. Tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš jabloní nerostou fíky a z kopřiv nevzroste les. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé, hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozval z mě dál, teď už mě znáš, jsem tvoje minulost. Ono by sa asi bolo očakávalo, že <laughs> zahráme nejakú slovenskú ľudovku, lebo tak, ako to pán aj Klimo hovoril pred pesničkou, keď sa povie zahraniční Slováci, tak žijeme v takých stereotypoch, že to sú ľudia, ktorí no. chodia od rána do večera o tu, oblečení v krojoch a preskakujú vatry a nič iné nerobia, len jedia vždy brinzové halušky niekde z drevených tanierov <laughs> <laughs> <laughs> Taký, takúto máme skutočne predstavu o zahraničných Slovákoch, že teda takto to funguje. Realita je samozrejme úplne opačná, takže sme tomu prispôsobili aj pesničku. I, i Dušan Klimo, predseda Unie Slovákov v zahraničí, to je host dnešnej relácie v prvej línii, v rámci ktorej sa bavíme práve o zahraničných Slovákoch a otvorenom liste, ktorý Dušan Klimo adresoval rôznym inštitúciám Eh, kriticky otvorený list, kde teda poukazuje na to, že roky sa táto eh, téma prehliada, roky sa jej nikto nevenuje a v zahraničí Slovákov napriek tomu, alebo práve preto mimoriadne ubúda. Eh, samozrejme, vyvážení poslucháči, môžete reagovať, pýtať sa a je jedno, či to budú kritické názory, pozitívne, ide o to, aby sme diskutovali a hľadali pokiaľ možno v tej následnej diskusii, ktorá ale musí byť aj kritika, musí byť konštruktívna samozrejme, aby sme sa potom priblížili k nejakej pravdivosti, takže samozrejme otázky ďalej môžete na nám adresovať, či už telefonicky na čísle 048 381 0101 alebo mailovo na studio studiozavináčslobodnyvysielac.sk prípadne cez našu internetovú stránku alebo aj na Facebooku. E, skôr ako sa dostanem k nejakým ďalším mailom, skúsme si teda odpovedať na tú takú otázku, keď e, bežný radový Slovák, ktorý je teda napálený na to a, a rozmýšľa podobne ako Rásťok, ktorý povedal, že však nič z vás nie je, nič z vás nemáme, iba furt ťaháte peniaze z grantov a ešte aj školy ste tu vyštudovali a išli žiť do zahraničia zahraničia a tam -d, Však to sme všetko počuli. E, teraz, že tá otázka, že tak takýto človek sa zamyslí, že a č, prečo vlastne by sme vás mali podporovať? Čo z vás máme tu na Slovensku? Skúste mi na to odpovedať, pán Klimo. No, e, podľa článku 7 Ústavy Slovenskej republiky sú Slováci žijúci v zahraničí predstavujú integrálnu súčasť slovenského národa. No už pýtam sa, prečo by slovenská mať svoje deti túto integrálnu súčasť nemala podporovať. A teraz prejdeme k, ku konkrétnym číslam. Ehm, Úrad pre Slovákov živoci zahraničí disponuje čiasko približne 650 tisíc ehm, eur ročne na dotácie. Keď to prepočítame na počet e, Slovákov žijúcich v zahraničí, povedzme tých 800 tisíc, no na jednu hlavu pripadá okolo, no povedzme, zaokrúhlime to na 1 eur. No, Pýtam sa, a najväčšia časť týchto peňazí, 80% týchto dotácií ide do krajín ako sú Srbsko, Chorvátsko, Maďarsko, Rumúnsko, aj do Českej republiky. Nuž, e, pýtam sa poslucháčov, že títo ľudia z dolnej zemi vyštudovali na Slovensku, odišli e, do zahraničia. E, myslím, že opak je pravdou. Na druhej strane e, Maďarsko podporuje svojich uh, krajanov na hlavu 12 krát vyššou uh, e, čiasko. Pýtam sa, je Maďarská republika 12 krát tak ekonomicky silnejšia ako Slovenská republika? Určite nie. Uh, no, pozrite, ja to poviem tak, že keby sa, keby sa mňa niekto opýtal, že čo máme zo zahraničných Slovákov a prečo ich podporovať, ja by som odpoveď poznal hneď keby som to hovoril za seba, ako človek, ktorý je spoluzakladateľ Rádia Slobodný vysielač, by som odpovedal všetkým Slovákom, ktorí teraz počúvate a ste napálení na tých, ktorí odišli do zahraničia. Viete, prečo treba podporovať Slovákov žijúcich v zahraničí? Pretože Slováci v žijúci v zahraničí nezanedbateľnou mierou sa starajú o to, aby toto rádio fungovalo. Nezanedbateľnou mierou prispievajú finančne na to, aby toto rádio žilo poviem to inak, poviem to tak, ako sa vám to nebude páčiť. Keby to bolo len na vás naturálnych Slovákov žijúcich na Slovensku, zrejme by rádio Slobodný vysielač nemohlo fungovať. Čiže ukazuje sa, že keby som hovoril len za seba a za rádio, tak zahraniční Slováci sú mimoriadne potrební pre tento projekt, pretože Slováci, žijúci na Slovensku, nie sú schopní si ho ufinancovať sami. To som odpovedal za seba, ale čo som chcel tým vlastne povedať, že viete, na to, aby sa ako aj medzi radovými Slovákmi podarilo akoby zmierniť také tie ostré hrany, kedy majú presne pocit, ako to aj Rastio povedal. A ja som mu napriek tomu, že to boli kritické slova, vďačný, že mal aspoň teda tú odvahu povedať to tak, ako to cíti. To je fajn. Že na to, aby sa tie akoby hrany obrúsili, by tí Slováci potrebovali akoby niečo vidieť zo strany tých zahraničných Slovákov, že, že niekde v nejakej oblasti naozaj vidno, že pomáhajú. Kedy si dávnejšie to bolo tak, že napríklad počas, ja viem, že teraz niekto s tým nemusí súhlasiť, ja sa nechcem teraz o tých dejných udalostiach nejak dopodrobná roz, rozoberať, lebo my Slováci špeciálne na druhú svetovú vojnu nemáme stále jednotný názor. Eh, jedných to ťahá doľava, druhých doprava, ale skrátka počas druhej svetovej vojny sa napríklad ukázalo, a takisto aj počas prvej svetovej vojny, že, že práve Slováci v exile, práve Slováci v zahraničí, ako počas prvej svetovej vojny, taký Štefánik, počas druhej svetovej vojny, Beneš a podobný, aj keď znova hovorím, nechytajte ma za slovo, ja sa teraz nechcem baviť o Benešovi, len skrátka tým chcem povedať, že v minulosti sa ukazovalo, že tí Slováci v zahraničí do významnej miery ovplyvňovali život Slovákov na Slovensku. A, a práve akože tí Slováci, ktorí, že nedalo sa na Slovensku, keby sme zobrali aj štúrovské obdobie, tak takisto zo zahraničia mnohí proste prispievali uh, a pomáhali slovenskej veci. A že teraz môžeme mať taký pocit, a vy mi povedzte, či je správny alebo nesprávny, že teraz ako keby ten, ten, tá pomoc z toho zahraničia pre Slovensko zo strany Slovákov ako by nebola viditeľná, nebola badateľná a teraz ja nemyslím len takú tú vo, vo finančnom podpore vyjadrení, ale takú tú, ako, ako sa diala tak v minulosti, viete, že, že vravím, Štefánik je taký krásny príklad toho, že, že keď zahraničný Slovák pomáha Slovákom na Slovensku, že Nevytratilo sa toto trošku? Trochu sa to e, vytratilo, ale zmenili sa e, časy. My máme teraz e, Slovenskú republiku, to znamená, že pre veľa Slovákov žijúcich v zahraničí je to fakt, kto v podstate to celé to snaženie 10-ročné, niekedy povedzme storočné snaženie o to, aby sme mali slobodnú demokratickú republiku sa naplnilo teraz ide o to, aby sme pomohli Slovenskej republike e, dostať sa tam, kde, kde, by, e, kde by podľa našich mien, mienky patrila. To znamená urobiť všetko preto, aby sa ten potenciál, ktorý je v slovenskom zahraničí, využil. Ale na to potrebujeme mať nástroje aj páky e, priamo zo Slovenska, a vytvoriť jednu platformu, kde by sa e, tieto záležitosti najprv prediskutovali bez akýchkoľvek e, bočných úmyslov a vytvorili sa také podmienky, aby sa tieto ciele čím skôr dali dosiahnuť. To je jeden z našich cieľov, na ktoré stále upozorňujeme, že jednoducho Slovensko si dovoluje ten luxus ktorý si skoro žiaden iný štát v Strednej Európe nedovoluje, že jednoducho nevyužíva ten e, obrovský potenciál alebo ten potenciál, ktorý je v slovenskom zahraničí a ktorý stále e, vzrastá, pretože aj tá novodobá emigrácia prináša so sebou možnosti, ktoré by Slovensko mohlo využiť. No. Že na to treba nastaviť podmienky. No povedzte mi to, čo ste teraz povedali, zhruba tomu rozumiem, ale skúste mi to trošku praktickejšie v praxi povedať, že čo ste teraz povedali, že, že voláte po vytvorení nejakej platformy, aby už Slovensko ďalej nevyužívalo ten luxus, že si môže, e, môže nedovoliť využívať tých Slovákov, ktorých má v zahraničí. Čo ste to povedali? Že, čo to prakticky znamená? Čo by sa dalo využiť? V podstate treba využiť všetky Eh, nájsť spôsob, ako využiť ten potenciál, tie schopnosti tých ľudí. Eh, v zahraničí eh, žije tisíce a tisíce ľudí aj z tej starej generácie, ktorí by boli ochotní po- pomôcť Slovensku v rozličných sférach. Či je to v smere ekonomickej, politickej, v, sfére cestovného ruchu, kultúry a tak ďalej a tak ďalej. Tento potenciál by sa patričným spôsobom mohol využiť, keby boli nastavené podmienky. Aj eh, eh, No to som chcel prakticky, že eh, ja sa to tak skúsim opýtať, aby ste mi na to odpovedali spôsobom, ktorému ja budem rozumieť, že, že jednoducho sa to opýtam, ale nemyslím tú otázku v zlom, že čo bráni zahraničných Slovákom, tým, ktorí teda hovoríte sú takto nadaní a vedeli by pomôcť v tom, že nepomáhajú. Prečo teda to nejde? Pretože x krát sa obrátili na uh, tieto na uh, organizácie alebo inštitúcie, orgány a inštitúcie Slovenskej republiky a skončili tam, kde sme my skončili našim otvoreným listom na lampárni. Čiže oni mali snahu, ja neviem, vymyslím si to tak, niekto x, sa rozhodne... X, áno. x prípadov poznám, stovky prípadov poznám, iniciatíve zo slovenského zahraničia, pomôcť Slovensku, ale nakoniec to ostalo niekde to skončilo v nejakej byrokratickom zádrheli, kde sa jednoducho celá vec zastavila, odpočkala sa dostratená a ľudia prestali mať záujem o toto. Jednoducho mm-hmm. uh, uh, no, skončilo to tam, kde to nemalo skončiť. A, no to je také normálne to človeka prekvapí, zaskočí, že keď niekto chce pomôcť zo zahraničia, teraz dá nejakú žiadosť na, na príslušný úrad, nejaký no. podnet, že mám takýto no. nápad, chcel by som toto a toto. Teraz na ten úrad, ktorý má takéto aktivity podporovať, to pošlem a v tom úrade sa to proste stratí, ten úrad to nerieši. Tak je to také zvláštne, že e, sa každý spýta logickú otázku, a prečo to teda ten úrad stopol? Prečo to ten úrad proste... No väčšinou prípadov je preto, pretože ten pracovník alebo tá pracovnička toho úradu nevidí v tom nejaký zmysel, pretože to neprináša krátkodobý profit. Hej? Sú to záležitosti, ktoré by boli treba rozvinúť, ktoré sú uh, dlhodobejšie a ktoré neprinášajú hneď zisk. A to znamená, že sú to pre väčšina ľudí na Slovensku záležitosti, ktoré nie sú až také zaujímavé. Mm-hmm. Čiže oni by chceli hneď, aby, to, aby, boli, aby boli hneď viditeľné výsledky. A keď nie sú hneď viditeľné, tak je to nie je dobrý, nie je dobrý projekt. Hej? Ako Rastio, nie? Ten, ten, ten váš posluchač. Hneď vidieť výsledky, že peniaze prídu, lenže uh, tieto záležitosti sa nedajú z jedného dňa na druhý vyriešiť, aby tu prišli peniaze. Viete, ja sa trochu, ani trochu, ja sa veľmi nečudujem ľuďom, že na Slovensku takto rozmýšľajú presne, ako, ako to aj Rastio popísal, lebo naozaj v krajine, kde sa žije ľuďom ťažko, kde tie peniaze proste nie sú, keby sme to porovnávali s Nemeckom alebo so Švajčiarskom, tak tak tí ľudia inak samozrejme rozmýšľajú, lebo nemusia riešiť akoby svoje, uh, viete, tie bazálne veci potrebné na prežitie. To musíte mať, ako to povedať, aby sa tu ľudia neurazili, že som teraz na nich zlý, ale že vy musíte mať akoby istú ekonomickú silu národa na to, aby ste ľudí potiahli k nejakým iným vyšším cieľom, morálnejším, kultúrnejším, kde si vyššie to máte ako aj s tou, s tou pyramídou Maslovových hodnôt, maslová pyramída potrieb alebo hodnot, že, že kým si ľudia akoby len bojujú o, o naplnenie tých bazálnych potrieb, no tak samozrejme nemôžete ich ťa, ťahať vyššie a my, my na toto podľa mňa doplácame roky, rokuce tu na Slovensku, preto sa tá, téma, prečo sa tá debata aj zo strany poslucháčov vždy zásadne zvrtne na peniaze, lebo tie peniaze tí ľudia tu nemajú proste. A, no vidíte, a samozrejme každý bude o peniazoch a, a ťažko môžete ako chcieť im vysvetliť, že viete, aj preto nie sú tie peniaze, lebo proste e, niektoré projekty by bolo treba rozbehnúť tak dlhodobejšie, oni by potom ex post začali možno aj tie peniaze prinášať, ale to tým ľuďom nevysvetlíte, lebo nemajú peniaze. No to je to. Ale, lebo väčšina ľudí na Slovensku, čo sa týka e, zahraničných Slovákov, si myslí, že jednoducho si tu žijeme ako prasce v žite a že tie peniaze tuto ležia na ulici a stačí sa len e, zohnúť a niektorí z nás sú takí leniví, že dokonca ani sa nechceme zohnúť a zdvihnúť si tie peniaze. To, to, to je predstava, e, dosť, s ktorou sa dosť často stretávam ťažko vysvetliť ľuďom, že uh, hlavné začiatky uh, žitia a pôsobenia hlavne tu na západe boli pre mnohých z nás veľmi, veľmi ťažké. A nielen pre nás, tej prednovembrovej e, generácie emigrantov, ale aj pre tých, čo pri, prichádzajú teraz. Čiže tá mienka o tom, že e, ľudia stačí odísť na západ a hneď sa s neho stane bovať, že je úplne, úplne uh, cestná. Hmm. A to by si museli, viete, niektorí ľudia vyskúšať, aby to pochopili. Presne e, tak. O to, o to ide, že kým si to niekto nevyskúša, tak nemôžete od neho chcieť nejaké pochopenie hlbšie. No poďme na, na mailové kolo, druhé, máme tu dosť mailov, tak poďme na ne. Laco píše, určite obsah listu, ktorý pán Klimo prečítal, má silný obsah. Áno, mnohí Slováci uvažujú tak, ako o tom práve hovoríte. Avšak osobne zastávam názor trochu iný. Je len záležitosť času, kedy zahraniční Slováci, respektíve ich potomkovia sa stanú príslušníkmi toho, ktorého národa, kde žijú. Ja to no. považujem za správne, keď človek, kde no. dlhodobo žije, že sa stáva príslušníkom národa no. tam, kde žije. Ja si to tiež prajem, E, keď by to bolo aj u nás tak a nevznikali by zbytočne škody a trenice. Že to robia Maďari je typické a charakteristické, pretože snívajú o Veľkom Uhorsku. Preto pán Klimo nie je nad čím sa trápiť, je to logicky správny postup. No, tak to... No a, uh... Rozumiete, že on píše, že je logicky správny postup to, že Slováci postupne v zahraničí sa úplne asimilujú s národom, v ktorom práve žijú a podľa tohto človeka Láca, ktorý nám to napísal, je to dobré v tom, že nebudú aspoň vznikať žiadne trenice a škody tým, že nejaká národnosť, menšina si bude žiadať nejaké svoje práva v tom väčšinovom národe, že týmto akoby, že sa odstránia tie problémy, ktoré vždy vznikajú, že väčšinová spoločnosť krivo pozerá na menšinu nejakú, ktorá si tam žije a, a žiada práva pre seba. Čiže podľa Laca tým, keby každý proste postupne sa asimilovala, tú národnosť stratil a, a proste by bol príslušníkom už toho národa, v ktorom žije, tak by tieto trenice zmysli, myslí si Laco. No, čo sa týka Slovákov žijúcich v zahraničí, tak e, v tých štátoch predstavujú úplne veľmi nízku túto e, menšinu. Napríklad v Nemecku neexistuje pojem národnostnej menšiny, čiže tu sa nemôže vzniknúť ani žiadne trenice. Jednoducho buď si zachová svoje slovenské povedomie, alebo sa asimiluje. E, našim snažením, čo sa týka Unie Slovákov zahraničí, je poukazovať na tento trend, že príliš, podľa našej mienky, príliš veľa mla, hlavne aj mladých Slovákov, novodobej generácie, emigrantskej generácie sa príliš skoro, dosť často skoro asimiluje. Zabudne na to, že odišli zo Slovenska, kde majú svoje korene ale uh, hľadajú uh, v podstate zmysel svojho života v tých krajinách, kde žijú a ktoré podľa ich predstavím uh, eh, ponúkajú to, čo si oni, čo oni od, od života očakávajú a na svoju starú vlast zabúdajú. Ale v tomto smere teda nemôžete asi súhlasiť s Lácom, ktorý hovorí, že je to v poriadku, keď sa niečo takéto no, deje. No ďalší mail od Janky. Pozdravujeme, to je naša stabilná poslucháčka. Uh, ahoj Boris, je poľutovania hodné, čo počúvam vo vašej relácii, že by som nemala právo voliť a že som ekonomický migrant a podobne. Uh, inak to je uh, no slečná alebo pani, ktorá žije, žije v zahraničí. Idem dočítať ten jej mail. Uh, počkajte, len sa mi to teraz niekde stratilo. A neviem teraz, a už to tu mám. E, to budú asi tí duchom malí, závisliví ľudia, ktorí nikdy nemali odvahu ísť do sveta na skusy. Ja som mala vždy tu ľavé topánky, páči sa mi cestovať, učiť sa jazyky, poznávať odlišné kultúry, ale vždy a všade sa hlásim k mojej národnosti a som telom aj dušou Slovenka. Vydala som sa za cudzinca, preto teraz žijem v cudzine. U nás je migračná politika veľmi komplikovaná, dokonca aj pre ľudí, ktorí si zoberú Slovenku alebo Slováka, preto sme sa rozhodli žiť práve pár rokov v jeho krajine. Tu môžem pracovať hneď, ako si vybavím pracovný kontrakt bez prieťahov. Verím, že sa po pár rokoch, keď odrastie manželová dcéra, on sa naučí trochu náš jazyk, vrátime obaja na Slovensku a preto ma veľmi zaujíma, aká bude ekonomická situácia, kto nám bude vládnuť a vôbec aké budú podmienky na kvalitný a slušný život, preto mám právo voliť a celkovo aj z cudziny sa podielať na dianí nášho štátu. Ak by ma niekto obviňoval z ekonomického migrantstva, tak nech príde žiť do Južnej Ameriky, kde sa pracuje 6 dní v týždni, dovolenka je len 3 týždne do roka a nárok vzniká až po odpracovaní prvého roku a zarába sa približne 400 eur, pričom náklady sú občas vyššie než u nás a hlavne služby sú tu o mnoho drahšie vďaka novodobému kolonializmu nadnárodných spoločností. Myslím, že keby každý občan Slovenska odišiel aspoň na pár mesiacov niekam pracovať do zahraničia, zmenil by úplne pohľad na tieto veci a aj našej krajine by to pomohlo, mala by viac rozhľadených a skúsených ľudí. Tak len toľko môj postreh. Zdravím aj pána Klima a verím, že budete v tejto téme pokračovať viacerými reláciami. Napísala nám Jana z Čile. Pán Klimo. No, podpíšem. To je, vidíte, to je názor človeka, ktorý naozaj žije v zahraničí a poviem to tak, že vytrčil pety z vlastnej dediny a trošku sa okolo seba poobzeral a rozhliadol. Takto by sa to asi dalo e, úplne, skonštatovať. Úplne správne, a, správne a dobre napísal. Ja by som chcel e, dodať k tomu, e, E, voľby zo zahraničia. Momentálne existuje tá možnosť e, voliť poštou, je to mimoriadne byrokra- prebyrokratizované, ale táto možnosť tu existuje a e, už súčasne ľudia sa môžu zaregistrovať, potom dostanú podklady a môžu si odvoliť tak, aby tie volebné lístky boli najneskôršie 4. marca na, na, na tej ústredni v Petržálke. Hmm. Koľko ľudí odvolí zo zahraničia, to neviem povedať. Minulé voľby ich bolo okolo 700. Tak, ďalší mail, pre zmenu zase s opačným názorom od Jozefa. Ten pán, čo poukazuje na študentov vysokej školy, má pravdu, veď také všeobecné lekárstvo na Karlovej univerzite stojí jeden ročník 330 tisíc českých korún, celé štúdium 2 milióny korún na Slovensku podobne. To má byť tak, že skončia na Slovensku drahé štúdium a zdrhnú za kopečky za peniazmi do zahraničia. Chcel by som poukázať na to, ako je to s našimi športovcami, či platia dane na Slovensku. Tenisti Hantuchová, Cibulková, Klížan, hokejisti, NHL, cyklista, Sagan nemajú svoje peniaze v daňových rajoch, napísal Jozef. Nuž tak, že eh, keď sa tam pýtate napríklad hokejisti NHL, tak eh, Napríklad v Bystrici je taká situácia, že e, pre mladých, pre mládež nebolo toho, kto by tu vybudoval uh, akoby taký štádion, kde v, v zime môžu mať hokej, počas leta tú tartanovú dráhu, kde by teda mládež mohla športovať. Nebolo toho, lebo lebo zdroje z rozpočtu končia vždy niekde inde. No tak nakoniec tí Bystričania vedia, uh, že nakoniec teda tu celé to športovisko postavili práve športovci z NHL pre tú bystrickú mládež. Čiže tým chcem len povedať, že aj takéto veci sa dejú, keď teda obvinujeme športovcov, kde končia ich peniaze, tak netreba zabúdať, že tie peniaze niekedy investujú aj takýmto spôsobom a v Banskej Bystrici teraz môže mládež športovať, lebo nebyť týchto ľudí, ako boli hokejisti z NHL, tak dodnes by tu nemali vôbec nič, lebo Slováci straky všetko rozkradli. A Tí, čo žili tu, myslím, a žijú. A, ale a k, tým, k tomu štúdiu, však k tomu sme sa už vyjadrovali, o tom ste hovorili. Poďme na ďalší mail. Dobrý večer, môj príspevok k otázke, aký prínos môžu mať zahraniční Slováci pre Slovensko. Môžu mať veľký prínos v podobe svojich volebných hlasov za predpokladu, že aj budú voliť. Ich dlhoročné skúsenosti sa môžu preniesť do zrelých volebných rozhodnutí. Toto napísal Matúš zo Švajčiarska, nám tentokrát píše. To by ma už zaujímalo, lebo ja som nejak nezisťoval tie, tie štatistiky a nevám, by možno áno, že ako je to z, zo strany zahraničných Slovákov s voľbami že či majú tendenciu a chuť sa zapájať do volieb, alebo skôr nie. a nie, ani veľmi. Skôr nie, pretože väčšina týchto uh, občanov Slovenskej, uh, Slovenskej republiky, ktorí žijú v zahraničí, majú právo voliť poštou, lenže je to mimoriadne komplikovaná záležitosť a na druhej strane veľa ľudí eh, odišlo do zahraničia aj kvôli tomu, že majú plné zuby politiky, čiže s politikou nechcú mať nič spoločného. A preto ani voliť nebudú. S týmto sa stretávame už od roku 2006, kedy sa prvýkrát dalo voliť týmto spôsobom. Hmm. A tie počty tých skutočne ako Slovákov žijúcich v zahraničí sa pohybujú okolo tých 700 600, 700, niekedy sa uvádza, že aj 10 tisíc, ale to sú iní ktorí e, počas volie boli, ako sú to občania, s trvalým pobytom na Slovensku, mm. ktorí počas volie boli v zahraničí a takýmto spôsobom odozdali hlas. Čiže ale normálne tých zahraničných Slovákov s volebným právom je koľko teda? Že iba nejakých 700? Nie, niektorí či, či... volili. Niektorí volili, volili posledných voľbách, zlákol, to však. je pred 4 rokmi. A, a tých, čo by, ako keby, keby mohli voliť, koľko ich je tých, čo môžu voliť z <clears throat> V podstate uh, nikto nevie presne povedať, koľko občanov Slovenskej republiky sa nachádza v zahraničí a ktorí majú tam trvalý pobyt. Pretože uh, väčšina z nich má aj trvalý pobyt na Slovensku. Mm. A tým pádom sa celá e, záležitosť komplikuje a mhm. e, veľmi málo e, občanov Slovenskej republiky využíva túto možnosť odvoliť si poštov zo zahraničia. Hovorím tie čísla, ktorý uverejňuje štatistický úrad, po voľbách sa pohybujú okolo 700. Ako minule, mm. pri minulých voľbách to mm. bolo 700, ktorí, to boli tí praví Slováci žijúci v zahraničí, ktorí majú trvalý pobyt v zahraničí. No viete, v Maďarsku, v Maďarsku je to tak, že, ale Maďarsko, ako sme to už viackrát spomínali, Maďarsko má diametrálne iný prístup k zahraničným Maďarom ako Slovensko. V Maďarsku vám zahraniční Maďari môžu vyhrať voľby skutočne tam... Nie len Maďarsko, aj inde. A inde je to Chor- tak? V Chorvátsku napríklad. Aj v Chorvátsku? Áno, áno. Ale presne to, čo, čo hovoríte, v podstate v e, Maďarsku môžu zahraniční Maďari vyhrať voľby. Mm. Na Slovensku to, to jednoducho nie je možné. Treba sa nad tým zamyslieť. E, teraz práve pred voľbami vždycky takých e, pár mesiacov sa objavia takí šikovníci, ktorí sa snažia si prihľať svoju polievočku pri tvrdia, že v zahraničí žije 400 tisíc občanov Slovenskej republiky, ktorí by mohli voliť. Je to ďalší nezmysel, ďalší hmm. blúd, ktorý, sa, ktorý potuje v, e, v slovenskej mediálnej scéne. E, stačí sa pozrieť na údaje z, e, z úradu práce, z ústredia zamestnanosti, aby človek si urobil obraz, koľko ľudí skutočne pracuje v zahraničí či sú to sezónni robotníci alebo pracovníci, pracovníčky, operky a, skutočne, a koľko ľudí skutočne žije s trvalým pobytom v zahraničí, čiže tí ľudia by mali podľa, podľa právnych pred, e, platných právnych predpisov aj možnosť voliť zo zahraničia. Mm. Prečo títo ľudia zo zahraničia nevolia, nepýtajte sa. Mm. To ja vám neviem odpovedať, môžem po- povedať iba no, čo si približne o tom myslím, skôr si myslím, že nemajú chuť voliť. No, Pretože to som jedno... typoval na niečo také, že mi poviete, že sa o to veľmi nezaujímajú. Že... Nezaujímajú sa, hm. pretože odišli uh, uh, zo Slovenska kvôli tomu, že neboli spokojní so situáciou na Slovensku, buď s ekonomickou alebo s politickou situáciou a preto si povedali, môžete ma vás rady, Hej. my už uh, sa nebudeme uh, v tomto smere angažovať. Mm. Preto je ten počet taký, taký nízky. Henka nám píše, o ktorej viem, že žije v Kanade. Ahoj Boris, pozdravujem ťa. Ja mám len niekoľko základných otázok pre Slovákov, ktorí kritizujú nás, Slovákov, čo žijeme v zahraničí. Čo urobili preto, aby sa Slováci, ktorí žijú v zahraničí, vrátili domov a čo robia slovenskí politici, aby sme sa vrátili domov? Ja by som sa s manželom veľmi rada vrátila, ale je tu práca, aký je tu sociálny a zdravotný systém. Má Slovak žijúci v zahraničí vlastne dôvod vrátiť sa? Pýta sa Henka. Dala si takú otázku, na ktorú zrejme, respektíve na ktorú, ktorú si zrejme kladie nie jeden Slovák žijúci v zahraničí, či má vôbec dôvod vrácať sa na Slovensko, keď si porovná, a Kanada je naozaj veľmi viditeľný príklad na porovnanie, keď si porovná v Kanade sociálny systém, zdravotný systém, s tým, čo tu vládne na Slovensku, tak túto otázku si zrejme kladú mnohí. Budete samozrejme môcť aj vy, pán Klimo, na tento mail zareagovať, ale ešte predtým poslucháč na telefónnej linke alebo poslucháčka. Dobrý večer. Áno, dobrý večer. Nech sa páči. Chcel by som sa zapojiť do, do tej debaty. Pán Klimo spomína, že pred 4 rokmi sa zapojili nejaký počet Slovákov. Lenže situácia sa výrazne zmenila, aspoň z môjho pohľadu. Už len už len existencia slobodného vysielača, ktorý pred 4 rokmi ešte nebol, ale teraz už je, si myslím, že veľmi môže pomôcť aj zahraničným Slovákom. Pre mnohých je to také malé oko nádeje, že raz sa bude v tej krajine dať slušne žiť. A tiež by som poprosil, aby ste uh, na, aj na stránke, na Facebooku uviedli tie linky, že, sa, že táto možnosť je voliť zo zahraničia poštou a je to dosť blízko ten termín. Neviem, či nie do 15. januára treba urobiť určité kroky, aby sa rozbehla tá mašinéria a sú tam dva, dva nejaké stupne uh, uh, podľa toho, že či majú trvalý pobyt aj na Slovensku, alebo už nie. A teda to by sme, že, to by sme mali my tie linky zverejniť? Či kto? Či, že, aj, aj, aj my. Aj, aj že aby, aby sme nejakým spôsobom vyhecovali zahraničných Slovákov, po, aby išli voliť. Pomohli, hej, hej. No. Mnohí ja, že taká možnosť je. Ani ja som nevedel, či pred, pred veľmi nedávno som si to dozvedel. Mm. Pán Klimo? Tak táto reagovať? možnosť už bola publikovaná už pred Vianocmi a dá sa, tie podklady sa dajú nájsť e, jednak e, na úrade pre Slovákov žijúci v zahraničí, tam, je, tam sú uverejnený aj celý postup, ako treba pokračovať pri, pri tejto voľbe. Najprv sa treba zaregistrovať a potom dostanete podklady e, tam, kde žijete v zahraničí a ste v podstate tie, tie podklady volebné, volebné lístky e, e, pošlete najneskôršie do 4. marca, to musí byť na tej ústrední v Petržalke, ináč váš hlas potom, e, keď príde o deň neskôršie, Nej. že neplatí. No on sa ani nepýtal, že ako to funguje, ale že teda taký apel aj na nás, aby sme to niekde zverejnili, že, lebo že veľa zahraničných Slovákov aj toto rádio počúva, aby sme ich nejakým spôsobom, viete, že trošku vyhecovali k tomu, aby k tým voľbám teda išli teda, že by sme ich nejako... Môžem? No jasné, nech sa páči. Uh, stačí do Google dať voľby zo zahraničia uh-huh. a mhm. tam celý ten postup veľmi, veľmi ľahko sa dá nájsť. Áno, áno. No dobre. Ale ja, ja, ja vám môžem poslať ten e, link a ak môžete, tak vy zverejníte. Dobre, niekde to tam zverejníme na stránke, jasné, pre zahraničných Slovákov. Dobre. A ak sa, sa môžem no. vyjadriť tomu, aj to, čo raz ste hovoril v štúdiu, dajú sa pochopiť postoj obidvoch strán. Každý má kus svojej pravdy. Hm? Samozrejme. Dobre, tak ďakujeme Všetko, pekne aj za tento názor. Do počutia. A inak to, to, čo teraz spomínal poslucháč, naozaj sa ukazuje, že mnoho Slovákov počúva toto rádio. Aj teraz, keď vidím do mailu, proste nám píšu ľudia z rôznych kútov sveta. sveta do, naozaj do tejto relácii vidím, že teraz zase niekto píše z Berlína, hneď sa k, tej, k tomu mailu dostaneme. Ale ideme si dať hudobnú prestávku a teraz, pán Klimo, už naozaj vyťahnite zo šuflíka ten klobúčik a kroj, <laughs> ideme si dať <laughs> a, a, a vyťahnite halušky, lebo si ideme dať takú tú stereotypnú vec. Ideme urobiť predsa, aby sme neboli e, veľmi takí, že novinky tu zavádzame, lebo nás nepochopia, tak dáme si aj niečo také stereotypné. Ideme si nejak nejakú ľudovku slovenskú dať, čo nám navnadí taký pocit zahraničných Slovákov. Takže zahraniční Slováci všetci kroje na seba a teraz budete dobrí zahraniční Slováci, lebo konečne si ideme pekne zahrať. Odro. sme tu opäť a presunuli sme sa do záverečnej asi 20 minútovky našej dnešnej relácie, ktorej hosťom je e, pán Dušan Klimovi nám samozrejme, e, Dušan Klimo, predseda Unie Slovákov v zahraničí, aby to bolo teda celé a presné. Vy nám samozrejme môžete písať maily a takisto aj e, priamo telefonovať na číslo 048 381 0101. Začnem tento záver tejto relácie opäť mailovými otázkami. Píše poslucháčka Zuzana, vážený pán Boris Koroni, som už, počkajte, zdvihnem telefón a tak už nezvoní. Vážený pán Boris Koroni, ja som dôchodkyňa, nie som a nikdy som nebola v emigrácii, žila som a trápila som sa v tejto mojej domovine mene. Je mi smutno z toho, že ste vyzdvihovali viac menej len platby zahraničných Slovákov. A čo napríklad našich 10 eur ako dôchodcov s 368 eurami? A ten názor pána Rastia podporujem a chápem. Je samozrejme, že ten, ktorý tu vyštuduje, by mal zaplatiť školné podľa tabuliek. Tiež mám vyštudované dve deti, takže viem, o čom hovorím. PS, keby som bola mladšia, určite cestujem a pracujem tiež v zahraničí. Teraz sa učím aspoň angličtinu už ako seniorka. Znova sa venujem svojmu hobby našej histórii. Je mi z toho všetkého veľmi, veľmi smutno. Možno tento môj názor nie je až tak podnetný, ale sme generácia, ktorá tiež nechala pečať v tejto vlasti. Napísala Zuzana a samozrejme budete môcť opäť aj na toto zareagovať, pán Klimo. Ale máme niekoho na telefónnej linke, takže poslucháč, dobrý večer. Nech sa páči. Jo. Dobrý. Ja som zo zahraničia z Norska. A toto, čo hovorili ste o tom, že jak sa dá voliť, tak je to úplne jednoducho. E, kontaktujte svoj obecný úrad a e-mailom im pošlete svoje údaje, to znamená bydlisko na Slovensku, rodné číslo a údaje zo zahraničia, kde, máte adresu a oni vám tam pošlú e, tie hlasovacie lístky, ale toto všetko musíte poslať do 15. januára. Mm. A vy volíte? Všetko. Vy to aj využívate? Či... Prvý raz v živote volím. Ja mám 42 rokov, budem mať tento rok a prvý raz v živote volím. A je takáto zmena, že ste sa rozhodli po takej dlhej dobe využiť túto možnosť? Viete, čo ešte 10 hodín, tak by som ja... mohol ale radšej nebudem. <laughs> Dobre, dobre tak, tak inú Takže... otázku sa spýtam. Nechcem, aby ste dlho boli na linke, keďže voláte zo zahraničia a rozumiem, že to niečo stojí. Skúste mi aspoň na toto odpovedať, lebo ja som rád, že teraz máme zahraničného Slováka. Čo, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Inú vec sa chcem spýtať, že dnes ste tu počuli argumenty, respektíve názor, tak názor niektorých ľudí zo Slovenska, ktorí hovorili dôvody, prečo si myslia, že zahraničných Slovákov netreba podporovať a ani žiadne granty vám dávať, ani nič, lebo tie dôvody ste počuli, veď predpokladám, že počúvate túto reláciu, tak no. nás zaujímavá váš názor ako zahraničného Slováka, ktorý žije v Norsku a počuje takúto, takéto, takéto reči, aké sa tu dnes viedli. Ja netvrdím, či zle, či dobré, ani znova netvrdím, že, či som rád alebo nerád, že tu zazneli. Práve naopak, ja som rád, že raz to takto povedal, znova to opakujem, ale chcel by som počuť váš názor ako človeka, ktorý žije v zahraničí, keď počuje takýto názor zo Slovenska otázka, tak ako to, ako to na vás pôsobí, alebo čo by ste na toto odpovedali? E, doporučujem tým ľuďom, ktorí sú na Slovensku, aby raz zodvili e, pety zo Slovenska a ešte do zahraničia. Ak si Jolando myslí, že na tu padajú pečené holúvy do holúvy, keď mám tak povedať, tak sú naomeli. E, ja som Norsko a mám tu veľmi dobrý príjem. Ale žijem si, ako keby som bol na Slovensku a pracoval na Slovensku. Trocha viacej. Len jedna vec, čo tu mám dostať, to tu dostanem. Žiadna byrokracia. Keď je byrokracia na úrade, jednoducho sa postavím, poviem si, čo si myslím a jednoducho to dostanem. Hm. Uh, súdnictvo, policia, tieto veci, to funguje, tu, jak to má fungovať. Keď idem na Slovensku, ja, ja si prípadám, keby som bol v Afrike volať, No a ľudia vám hovoria na Slovensku, že no, že vám sa to hovorí, keď vy žijete v takejto krajine a my sa tu musíme na Slovensku trápiť. Vy, t- ľudia, ktorí ste mozgy, proste ušli ste do zahraničia a teraz tam si proste užívate to, že čo teraz aj hovoríte, súdnictvo funguje, zdravotníctvo funguje, však poďte na Slovensku a poďte nám to tu proste, že e, zlepšiť aj tie podmienky, že my tie mozgy potrebujeme mať tu na Slovensku naspäť, že toto vám hovoria niektorí Slováci. Ja si jedna vec má môj názor. Keby sa všetci Slováci, čo pracujú v zahraničí, čo sú vonku, vrátili na Slovensku, tak by toto, čo sa tam deje, by to tak nenehali. Lebo jak sa naučili na ten štandard, nemyslím po finančnej stránke, ale mm. po tej druhej stránke, že uh, vy vlastne volá, čo dávate tomu štátu, tak máte právo dostať niečo späť. Mm-hmm. Lenže na Slovensku to nefunguje. A títo ľudia, keby sa vrátili, toto by si nenehali robiť, to skakať. No a tak a to, čo? To, to isté si ja nenehávam. No, však ja som to tiež videl, e, že keď naozaj prišiel niekto zo zahraničia, tak skutočne vyžadoval také veci, ktoré sú normálne, ale my sme sa na Slovensku tak naučili žiť, že á, tu sme mávneme rukov a on práve nie, nie, nie, nie, že v zahraničí to funguje, tak to musí aj tu fungovať. Tak nebolo by ideálne, keby ste sa teda vrátili na Slovensko a trvali na týchto veciach, aby aj na Slovensku začali tieto veci fungovať? Viete, čo ja som že vrátim sa na Slovensko, ale čo vám mám pravdu povedať, ja ja neviem, čo tam budem robiť. Mm-hmm. To je, vám poviem otvorene. Tak už je s prácou je problém. Celkovou prácou, neviem, a fakt, ja som tu rozmýšľal, neviem, ja som sa naučil na štandard určitý, čo tu mám. Mm-hmm nemyslím finančnú stránku. Hej, hej, hej, rozumiem. Sociálny systém, zdravotný systém. Sociálny systém, ja sa nemusím o nič obávať. Na Slovensku, čo ľudia, aby uh, bol chorý, sa bojí zmarodiť. <laughs> tlmok. Mm. Hej, dobre, rozumiem, čo hovoríte. Ďakujem veľmi pekne za tento názor. Majte sa pekne do počutia. To bol teda, to bol teda vážený posluchač, aj pán Klimo, ako ste počuli. Posluchač z Norska nám volal. Ehm, no, zaujímavú vec povedal, že keby sa Slováci vrátili zo zahraničia na Slovensku, tak by to tu takto nevyzeralo, lebo oni sú už toho zahraničia naučení na úplne iný štandard a skrátka by trvali na tom, aby to aj tu fungovalo tak, ako v krajine, z ktorej prišli. No čo myslíte na tento jeho názor? Bolo by to tak, že by sa to tu zmenilo nejako na Slovensku? Obávam sa, že nie. Nie? Nie, pretože uh, byrokracia, táto uh, celý aparát je nastavený tak, že v podstate e, ľudia, ktorí prídu zo zahraničia, nemajú absolútne žiadnu šancu presadiť si svoje, svoje záležitosti. Veď si zoberte tak, že prídete e, z Kanady alebo zo štátov, prídete sem niečo, ako na Slovensku niečo vybaviť, vy tu nemôžete ostať mesiace, kým sa vec vybavuje. Vy si to potrebujete vybaviť za niekoľko dní, prípadne týždňov ale eh, byrokratizmus na Slovensku, byrokracia má svoje metódy, aby sa tieto veci naťahovali mesiace, mesiace, roky a roky a poznám x prípadov, ktorí ľudia jednoducho zrez, rezignovali a celú záležitosť zdali. Preto si myslím, že sú to vyloženie teoretické úvahy, mm. že keby všetci Slováci, ktorí teraz pracujú na západe, prišli na Slovensku, ktorí sú zvyknutí, že, e, že ten uh, úradnícky aparát je na to, je platený z ich daní a je na to, aby poskytoval tie a tie služby, tak by boli veľmi sklamaní, keby sa vrátili na Slovensku. Mm. Opäť niekto na telefónnej linke. Ja som veľmi rád, že ľudia javia o tento typ e, témy záujem. Uvidíme, s akou otázkou tentokrát e, príde posluchač alebo posluchačka. Dobrý večer. Dobrý večer, volám sa Katarína, vám vás pravdome. Keďže e, žijem vám 14 rokov a ešte stále sa považujem za Slovenku. Uh, mám, za posledných 8 rokov mám tu 3 deti vydata za Afrikana, ktorému sa veľmi páči na Slovensku. A môžem povedať, nie je to také rúžové aj v tom Norsku. Vieme, čo sa tam deje s odoberaním detí. Mm-hmm. Nikto z nás by tam nikdy v živote nechcel. O, okrem toho musím povedať, prišla som sem v roku 2001 ako typická najmä 20-ročná baba. Musela som tu tvrdo na sebe pracovať. Za tie roky si nás začali vážiť a ja Angličania, a že si vieme svoju dobro robotu veľmi dobre urobiť. A čo sa týka zdravotníctva zahraničí, veď sa nám doktori doma vysmievajú, že, že nás e, stade liečia atiopirinom, paracetamolom a v kritických situáciách utekáme domov sa liečiť. Na Slovensko? Áno. Aha. Ja som prišla s vykoveným kolenom kde v angličtine hovorili, že to je dobré, to sa vám musí stane. A nakoniec som musela vysoliť 800 eur rovno na stôl, aby mi to koleno spravili. Mm. Okrem toho poznám ľudí, mladých chalanov. Bohužiaľ, mamičky, pamätajte sa, mladí chalani chodia nevedia si ani zdravé jedlo variť. Idú domov so zdravotnými ťažkosťami, nemôžu žiť na e, masnom chlebe so slaninou, tak samozrejme zo, zo stresu. Je to veľký stres, keď sa príde mladý človek. Nerozumie po anglicky. Tak na, uh, áno, je to ťažké. Ja som sem, síce, ja som sem prišla a po anglicky som už ako tak vedela, lebo som sa dobre učila na strednej škole. Mm-hmm. Ale tiež to bol stres. Hej, čiže popisujete ten no. ťažký život tam v zahraničí, že to teda nie je medlízať. No ťažšie vás počujeme, dosť tam vám vypadávate po telefóne, tak aj, aj z toho dôvodu teda asi tento telefonát ukončíme, ale aj kvôli tomu, lebo už máme pomaličky koniec relácie. Ešte tu... rada by som povedala, no. že v Anglicku tu existuje web stránka Mareka Doláka, zmeníme ambasádu. Všetci v mojom veku, sme odišli okolo tých 20-25 rokov, si nič iné neželáme, len aby sme sa mohli s deťmi vrátiť domov na Slovensku, že sa chcete vrátiť. Každé leto na Slovensko mm. Hm. považujú sa za Slovákov a každé leto odchádzajú očami z platy, keď e, sa majú lúčiť s mojou rodinou, so starými rodičmi, bratranci, sesternicou. Nič mhm. iné si nedeláme, aby sme sa mohli vrátiť domov s bohatými skúsenostiami, jazykovými skúsenostiami, obchodnými skúsenostiami. Mm. Susedov tu mám muslimov, a keď som v živote potrebovala pomoc, tak mi pomohol práve ten susedný plyn. No dobre, ďakujeme za tento váš názor. To je, majte sa pekne do počutia. To bola teda... To bola posluchačka z Anglicka, asi ste nepočuli veľa, pán Klimo predpokladám. Ne, tak... Bolo to príliš rozsekané. Hej, hej, hej. No, eh, ja to len zhrniem. Eh, kým ten prvý posluchač z Norska hovoril o tom, že teda on už si nevie predstaviť príchod na Slovensko, lebo že zvykol si na iný štandard, ani nie finančný, ale taký ten o, okolo života, uh, eh, životných hodnôt, istot a tak. Tak táto posluchačka zase bola z Anglicka a tá zase hovorí o tom, že práve naopak, že ju to veľmi ťahá domova a každú chvíľu by proste chcela ísť čo najskôr domov, ale že proste tie podmienky ešte k tomu akoby eh, ne, nevyhovujú, ne, nedá sa to v tejto chvíli, čiže takto by som to nejako zhrnul, ten jej telefonát. Nebola tam ani otázka, skôr to bol takýto názor, ktorý vyslovila. Eh, ja vidím, že sú tu ešte ďalšie maily, my ich už asi ani nestihneme teda určite všetky prečítať, ale v každom prípade, keď som hovoril o tom, že som rád, že táto téma ako vidieť zaujala poslucháčov, mnohí ľudia nám dnes volali zo zahraničia, a Slováci sa vyjadrovali zo Slovenska. Eh, ja som sa chcel spýtať a zabudol som na to, že vy ste ten váš otvorený list, kde ste popisovali ten aktuálny stav, ako to vyzerá dlhodobo eh, s tými problémami, na ktoré sa obraciate na, s ktorými sa obraciate na oficiálne miesta. Vy ste to to všetko popísali v tom otvorenom liste. Zo strany tých kompetentných miest bola reakcia taká, ako ste ju podpísali. Ale ja som si všimol, keď mi ten mail prišiel, že vy ste to posielali aj rôznym médiám, veď konec koncov aj v tom liste ste spomínali, že píšete generálnemu riaditeľovi RTV a tak ďalej. Tak teraz, mm. ako človeka, ktorý pracuje v médiu a vidím, že táto téma naozaj má svojich poslucháčov, zaujíma ľudí, eh, je tu množstvo mailov, ľudia telefonujú, tak zaujíma ma, ako na túto vašu výzvu, na tento váš otvorený list zareagovali médiá. Zareagovali dva médiá. Eh, jedny noviny, eh, mesačník, ktorý chce priniesť rozhovor a, a vy. Nikto iný. Nothing else. <laughs> Absolútne nezáujem. Teraz pred voľbami tá, táto téma je úplne nezaujímavá. My sme to poslali aj všetkým 150. členom Slovenského parlamentu do Národnej rady Slovenskej republiky. Typnite si, koľko z nich odpovedalo na, alebo zareagovalo na ten náš list. Koľko poslancov z tých 150? Áno, Áno. No, ja tu odpoveď poznám, lebo sme sa bavili pred reláciou. A, Vy ste mi hovorili o jednom poslancovi. Presne, jednom jedinom. Jeden jediný, aj ten vám povedal, že teraz... 0,666%. že teraz sa s tým aj tak nedá hýbať, lebo že je pred voľbami. No. Takže toto... Ja som, mu, ja som čakal na túto reláciu, ja mu zajtra pošlem odpoveď a vám to dám na vedomie, aby ste mali uh, E, pre archív, že čo mu napíšem, ale mm. je to charakteristické. Jednoducho nie záujem o túto tematiku. No vyzerá to tak, ale viete, že keď sa povie nie je záujem, tak no ja vidím dnes v relácii, že záujem by aj bol keby sa o tom hovorilo. Len nie, nie je záujem tých, ktorí by o tom mali hovoriť. Lebo vy keď tú informáciu pustíte medzi ľudí, tak ako sme to urobili my dnes, alebo keď sme to urobili pred rokom, tak tí ľudia sa o týchto veciach chcú rozprávať, lebo majú nejaký názor, ten sa dá, dá sa o ňom diskutovať, dajú sa tie hrány ostré proste nejako Eh, dajú sa obrúsiť. Eh, jedna strana pochopí druhu, môžeme proste o tom diskutovať, aký je prínos zahraničných Slovákov, v čom sú pre nás dôležité aj na Slovensku. O tom by sme sa mohli baviť. Ale nedá sa tu o tom baviť, pretože tí, ktorí by mali túto diskusiu umožniť, a to sú médiá, tie na to nereagujú. To nie je chyba akoby obyčajných ľudí, lebo k obyčajným ľuďom sa tá informácia nedostane. Viete, vy nemáte schopnosť každému domov poslať do mailu otvorený list, ako to vyzerá so zahraničnými Slovákmi. Vy to logicky pošlete politikom, logicky to pošlete, ja neviem, na úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Mikovi do RTVS, lenže na týchto ľuďoch to stroskotá. Toto sú tí styční, tie styčné osoby, na ktorých sa tento váš záujem rozbije ako loď o, o, o, o útesy. To je ten problém. A v podstate je to permanentné hádzanie hrachu na stenu. A boj s vedenými mlynmi. No ale viete, že do ale tých ľudí to zaujíma. Ja tu vidím, že tých ľudí to zaujíma, že by sa o tom rozprávali. Že nám tu píšu zahraniční Slováci, že nám tu volajú Slováci zahraniční. A, e, čiže záujem by bol? No. no možno, že keby sme tak o nejaký ten čas urobili ďalšiu reláciu na túto tému, aby sa viac ľudí dostalo k slovu, aby Áno. sa určité témy viac prehlbili. Možno by to bolo na No, dobrú. Viete, bolo by, len to už nie je ani čas otvárať. Ja už aj rozmýšľam, že si s vami dám nejaké pokračovanie, ak nebudete proti, že by sme v dohľadnej do- dobe urobili druhé pokračovanie tejto relácie. Lebo my sme veľa dôležitých vecí tu nespomenuli. Napríklad, keď sa bavíme o tom, že bolo by o týchto veciach informovať. Ja som to hovoril aj pred rokom a poviem to aj teraz. Áno, my sme ako rádio Slobodný vysielač o týchto veciach chceli pravidelne informovať. Chceli sme robiť každý týždeň reláciu venovanú zahraničným Slovákom. Stroskotali sme na tom, že úrad, ktorý rozdeľuje granty, nám na toto nedal peniaze a nežiadali sme veľa. My sme žiadali možno, že na celý jeden rok nejakých smiešných 2000 eur. Na rok. Skutočne, hej, čiže toto vám neprejde, ale, ale besiedka v Austrálii na víkend, ktorá stojí 5000 eur alebo koľko, tá proste prejde. To, to, je, ako, to je dobrý, to je dobrý zámer, ten sa nejakému úradu páči, a keď nejaké rádio chce informovať a chce to robiť každý týždeň v rámci nejakej dvojhodinovej relácie a chce to robiť celý rok za smiešných 2000 eur, tak vám z úradu napíšu, že viete čo, toto je e, projekt, ktorý nezapadá do nášho systému grantového, alebo proste taká nejaká bláznovina vám tam príde, vám odpíšu nejakú hlúposť a, a čiže čím, čo chcem povedať, že áno, dalo by sa, ale to by muselo inak aj vyzerať tie grantové schémy a vôbec ľudia, ktorí o tých grantoch rozhodujú, by museli rozhodovať iným spôsobom a nie spôsobom, akým rozhodujú momentálne, pretože vyzerá to, ja to teraz tak poviem diplomaticky, že sú nie motivovaní daným projektom a tým, aké môže mať prínosy, ale tým, čo konkrétne im môže z toho projektu kvapnúť. No, tak, no, čo sa týka grantov, podľa zákona sú všetci rovní, ale je tam pl- ale je veľa tak, tzv. rovnejších, ktorí majú zaručené slušné príjmy práve z týchto grantov. To sú tí klasickí krajania alebo zahraniční Slováci z povolania, ktorí si uh, vytvorili určitú sieť uh, spolkov, cez ktoré potom čerpajú granty. Ale to by bola E, téma pre ďalšie vysielanie. No a vedeli by ste si predstaviť nejaké ďalšie vysielanie v dohľadnej dobe, alebo tomu necháme nejaký Keď, voľný priebeh? Ale viete čo, určite keď, keď je záujem o tom aj zo zahraničia, myslím, že je záujem o tom, tak no. Eh, určite by to nebolo na škodu. Dobre, ja sa, ja sa s vami ešte dohodnem aj po tejto relácii, skúsime tam ešte nájsť nejaký voľný eh, termín a nájdeme nejaké teda pokračovanie, vymyslíme pokračovanie tejto relácie, lebo naozaj ešte mnohé veci aj okolo tých grantov sme nespomenuli. Veľa mailov sme neprečítali, ja si ich teda presuniem eh, Eh, do svojej mailovej schránky tie, ktoré sme dnes nečítali a použijem ich potom v tej prípadnej ďalšej relácii, o, ktorých, o ktoré vás samozrejme budeme včas informovať. Ja vám teda aspoň za to, čo sa nám teda za tie dve hodiny podarilo povedať. Veľmi pekne, pán Klimo, ďakujem aj za to, že ste si našli ten čas eh, a, a vlastne aj za to, že ešte stále hádžete ten hrahostenu. <laughs> Ďakujem vám pekne, tiež vám ďakujem za to, že ste mi dali príležitosť prihovoriť sa k k vašim poslucháčkam a poslucháčom a všetko dobré do budúcnosti, opatrujte sa. Majte sa pekne do počutia. To bol teda, vážený poslucháči, Dušan Klimo, e, predseda Únie Slovákov v zahraničí. Uvidíme, ja sa s ním skúsim dohodnúť ešte na nejakom teda pokračovaním relácie, ale budeme musieť aj nájsť nejaký voľný termín, čo už je teraz trošku problém keďže je to už dosť obsadené, samozrejme na moje veľké potešenie, obsadené rôznymi inými témami, inými moderátormi, ale ja si myslím, že nejaký ten čas, termín ešte na druhé pokračovanie tejto relácie. Možno ešte tento mesiac nájdeme. V každom prípade vám ďakujem mnohým veľmi za to, že ste sa zapojili e, významne do tejto relácie, že ste nám písali z rôznych kútov, volali z rôznych kútov e, zeme a, že vás naozaj táto téma zaujala. To je evidentné a to ma E, svojím spôsobom teší, aj keď teda viac by ma to tešilo, keby tá situácia s podporou zahraničných Slovákov vyzerala na Slovensku trochu inak. Možno k tomu prispieme aj tým, že budeme pravidelnejšie o týchto témach hovoriť. Zatiaľ teda toľko z mojej strany. Majte sa pekne do počutia. Ešte pekný zvyšok pondelkového večera vám pre Boris Koroni. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.